prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie v prvej línii. V tejto chvíli sa vám spoza mikrofónu o techniky prihovára Boris Koroni. Je tomu uh, skutočne len pár dní, odvtedy, čo som sa v tejto relácii venoval jednej téme, v rámci ktorej som privítal bývalého premiéra e, Slovenskej republiky Jána Čarnogurského. Inak z okolností to bola vlastne posledná relácia v prvej línii v piatok pred tou dnešnou. No a rozprával som sa s ním o téme, ktorá je síce na jednej strane mimoriadne dôležitá, no na strane druhej slovenskými e, mainstreamovými médiami dlhodobo ignorovaná. Bavili sme sa o Valdajskom klube, ktorý sa konal koncom minulého mesiaca v známom ruskom letovisku v Soči. Valdajský klub, iste to mnohí z vás viete, ale niektorí možno nie, tak len tak skrátke poviem, že Valdajský klub to je v podstate medzinárodné diskusné fórum, ktoré sa koná každoročne už od roku 2004. No a za tento čas sa pri, pri rečníckom pulte vystriedali veľmi významní zahraniční politickí analytici a experti, ktorí sa špecializujú predovšetkým na Rusko. No a za posledných, teda od toho roku 2004, od, od roku 2004 podnes, teda za tých 11 rokov pritiahol Valdajský klub vyše 900 predstaviteľov svetovej vedeckej komunity zo 62 krajín. No a práve spomínaný slovenský expremiér, ktorého som mal v relácii Jan Čarnogurský, je už niekoľko rokov medzi pravidelnými pozvanými účastníkmi tejto akcie. Ako som však spomínal, eh, našimi veľkými tzv. mienkotvornými médiami <clears throat> je toto diskusné fórum dlhodobo ignorované. Stačí naozaj len taký letný pohľad na stránky našich denníkov, týždenníkov či mesačníkov, stačí si urobiť len námatkový monitoring našich rádií a televízií a zistíte, že v prípade Valdaju je u nás tzv. ticho po piešine, až na pár naozaj drobných, veľmi ojedinelých výnimiek. Ja som sa vlastne v relácii spýtal Jana Čarnogurského, ako vníma túto ignoranciu zo strany našich médií smerom k podujatiu, na ktorom sa naozaj na najvyššej vedeckej úrovni riešia veľmi vážne globálne témy. A toto mi odpovedal, ja vám vlastne pustím iba takú krátku vystrihnutú časť relácie, kde mi vlastne odpovedá na túto otázku. Je to predovšetkým obmedzenosť týchto médií a e, klobok dolu pred slobodným vysielačom. Ja vám môžem povedať, že chodí tam napríklad e, členom Valdajského klubu je jeden maďarský novinár a on vždy po každom vlastne zasadnutí tých blokov jednotlivých tak buď on volá do médií v Maďarsku, alebo ma- maďarské médiá ho, vola- e, ho volajú mm-hmm. a referuje, že o čom bola diskusia. Mm. A to nie len on, to, to podobne všetci ostatní, či e, novinári, ale nielen novinári, ale teda účastníci eh, Valdajského klubu z Polska. <clears throat> No tak vždy pravidelne hneď informujú svoje médiá v Polsku. Čiže keď to slovenské a české médiá nerobia, tak opakujem, ja to považujem za obmedzenosť týchto médií, mm. lebo pokiaľ ide o účastníkov, tak relatívna väčšina účastníkov pochádza z anglosaských krajín, Spojené, e, teda Anglicko a Spojené štáty. A to, to v, žiadnom, v žiadnom prípade nie sú chválenkári Ruska. To sú niektorí, sú, ktorí veľmi kriticky jednak vystupujú e, v diskusiách, veľmi kriticky voči ruskej politike, ale ešte kritickejšie píšu svoje články, teda potom mimo klubu, no tak to sú niekedy úplne doslova protiruské články, hmm. ale oni chodia, chodia na Valdajský klub, pretože to je, to je miesto, kde sa môžu dozvedieť práve naj, najviac Samozrejme o ruskej politike predovšetkým, ale o svetovej politike vôbec. Tak, vážení poslucháči, toľko názor Jana Čarnogurského z minulej relácie. E, názor Jana Čarnogurského k práci našich novinárov vo vzťahu k Valdajskému klubu. Skrátka, dobre na Slovensku a v Čechách e, sa o Valdaji mlčí, lebo ako tvrdia svorne naše mienkotvorné osobnosti, ide o obyčajnú putinovskú akciu, propagandu, ktoré jediným cieľom je propagácia Kremľa a jeho krokov. Avšak, hoci sa doteraz venujem v tomto úvode Valdaju, dnešná relácia nebude o ňom ale o inej akcii, ktorá má ale s Valdajom veľmi veľa spoločného. Tak poprvé, tiež sa konala minulý mesiac, zároveň tiež išlo o diskusné fórum, takisto na ňom vystúpili odborníci zo širokého spektra krajín, rovnako riešili dôležité globálne témy, no a napokon podoba týchto dvoch e, fór je aj v tom, že podobne ako Valdajský klub, tak aj akcia, o ktorej bude dnes reč, tak aj táto akcia bola našimi médiami odignorovaná. Prečo? No preto, lebo podobne ako pri Valdaji, ide opäť aj v tomto prípade o putinovskú aktivitu, ktoré jediným cieľom je šírenie propagandy Kremľa. A tak teda napokon aj túto akciu stretol podobný osud ako Valdaj a preto, keď sa vás dnes opýtam, či ste niekedy počuli niečo o rodoskom fóre. Tak zrejme mi pozitívne odpovie len, len veľmi úzka hrstka ľudí. Rodoské fórum to je téma našej dnešnej relácie. Ja som veľmi rád, že eh, v tejto chvíli eh, môžem na našej Skyblinke, ak teda vyšlo spojenie, že môžem na našej skyblinke privítať človeka, ktorý osobne na tomto fóre bol, teda má osobnú skúsenosť s touto akciou. No a u nás v relácii a vôbec v rádiu nie je nováčikom, nie je tu poprvýkrát, pretože už v minulosti sme s ním niekoľko relácií robili, takže ho mnohí poslucháči poznajú, volá sa Milan Šifra a je to zakladateľ a redaktor časopisu Šif- eh, Milan, ne, prepačte, ja som vám <laughs> povedal Milan, Šif- Milan Vidlák, eh, zakladateľ a redaktor časopisu Šifra. Uvidíme, či funguje spojenie. Dobrý večer, počujeme sa. Dobrý večer posluchačům na Slovensku i v Česku. Tak, pán Vidlák, prepáčte za to skomolenie priezviska, to ma mrzí, ale už som, <laughs> som chcel podať inú vec skôr ako vaše priezvisko, takže ešte raz ospravedlňujem sa samozrejme Milan Vidlák, zakladateľ spomínaného časopisu Šifra. To neznelo ja... tak špatne, to nevadí. <clears throat> Ja verím, vážení poslucháči, že to dnešné rozprávanie vás zaujme a že teda nebudete len poslucháčmi, ale že sa aktívne svojimi otázkami alebo svojimi názormi do nášho rozprávania aj zapojíte. K dispozícii, tak ako vždy, vám bude telefón číslo 048 381 0101. Maily môžete písať na studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku v sekcii kontakty a FAQ keď si do tejto sekcie kliknete, tak tam nájdete taký formulár, ktorý keď vyplníte meno, adresu a niečo môžete napísať, potom nám tá otázka príde. Takže môžete aj takýmto spôsobom reagovať. Takže téma dnešnej relácie je Rodoské fórum. Ja som to zámerne spojil s Valdajom, pretože som medzi týmito e, dvoma e, fórami, medzi týmito dvomi akciami našiel veľmi veľa paralel. A, a, e, vy ste počuli ten úvod, kde teda hovoril Jan Čarnogurský, ktorý sa osobne zúčastňuje už niekoľko rokov v Aldaju, ktorý hovoril o tom, že aký on má teda postoj k práci českých a slovenských novinárov, že je to také zarážajúce, že tu sa to ignoruje, tu sa o tom nehovorí, ale v takom Maďarsku alebo Polsku je už situácia úplne iná. Tak prvá otázka je, že, že či je to naozaj tak, že aj to rodovské fórum, lebo viete, ja sa môžem míliť, ja som tam nebol a môžem v tejto chvíli zavádzať, tak ak zavádzam, tak ma opravte, že je to naozaj tak, že to rodovské fórum, o ktorom sa dnes budeme rozprávať, skutočne stihol podobný osud ako Valdajský klub, že naozaj aj toto je akcia, e, ktorá jednoducho nejakým spôsobom k našim a k vašim poslucháčom, čitateľom a divákom ako si nedoletí cez novinárov? Eh, no, je to bohužel přesně tak, jak říkáte, Borisy. Eh, nevím teda úplně, eh, jestli na Slovensku se o Rodovském foru vůbec nepsalo, nebo jenom v nějakých, nějakých handlivých konotacích, jako to bylo v Česku, protože v Česku se o něm trošku psalo, mm-hmm. ale právě jenom v souvislosti s tím, že se jedná o bizarní kremelskou akci, mm-hmm. kterou by slušný člověk nejel a tak třeba loni tam byl, vystupoval český prezident eh, Miloš Zeman, tak to schytal, um, ehm, kritizoval jeho za to, jednak, že tam vůbec byl i za to, co tam říkal. A um, letos mám, mám pocit, že uh, se tomu ta média vůbec, vůbec nevěnovala, mm. kromě teda šifry uh, a parlamentních listů. Uh, my, jediný, my jako jediná česká média jsme tam byli. Uh, a uh, pokud se ta česká média o dialogu civilizací, ono se jmenuje Dialog civilizací, Rodovské fórum, tak pokud se o této akci zmiňují, tak právě jenom v souvislosti s tím, že jde o bizarní akci, jak, mm. jak mhm. se říkal, uh, ruské propagandy a tak dále. A právě proto, že se takhle o tom mluvilo a že se o tom takto psalo, tak jsem dostal nápad, že by možná nebylo vůbec špatné se tam mhm. zajet podívat, protože jak tahle naše média, která už dobře známe, um, píší o něčem, že je to moc špatné, tak by to mohlo být naopak zajímavé a tento předpoklad se ukázal jako velice správný. Čiže toto volá ta vaša hlavná motivácia tam ísť, lebo že zakazované je vám najviac chutí. Hej? <laughs> Keď to někdo zakazuje a hovorí, že tam neísť, tak tam vás to právě ťahalo, hej, kvůli no tomu. No, a ani tak ne, protože je to zakázané ovoce, ale právě proto, že uh, jako novinář uh, samozřejmě jsem zvědavý že jo, od své přirozenosti, takže mm-hmm. když někdo říká, že je to špatné a já vím, jak uh, ta média fungují, tak jsem si říkal, že by to mohlo být úplne mhm. skvelé. A... No, ja len chcem povedať, keď ste hovorili, že neviete, ako to bolo na Slovensku v prípade, eh, v prípade informovania o Rodovskom fóre, tak ja som si prešiel tými médiami, samozrejme, ja som nestrávil celý deň na internete, aby som teraz všetko prebrlal, ale za tú chvíľu, čo som strávil na internete, našiel som o, o Rodovskom fóre jednu jedinú informáciu. Aj to bola informácia tzv. OTS, to je vlastne zaplatená správa, ktorú vy si musíte zaplatiť, aby vám ju zverejnila tlačová agentúra Slovenskej republiky. Čiže tam som našiel iba tak, takú naozaj veľmi nejakú takú jednoduchú, krátku správu o tom, že čo si takéto sa dialo ale vo veľkých, tých veľkých mienkotvorných médiách nebolo o rodovskom fóre absolútne nič. Ani kritické, ani pozitívne, proste nič pre slovenské médiá a ak sú také, ktoré sa tomu venovali a ja som na ne nenatrafil, tak sa im ospravedlňujem, ale z toho, čo som <laughs> proste ja našiel, som nenašiel nič. Takže u nás tá situácia naozaj podľa toho môjho zistenia je taká, že u nás dokonca ani, ani negatíva sa o tomto fóre nepísali. U nás na Slovensku takéto čosi ani neexistuje vôbec. Viete, že to je možno no to... ešte horšia situácia ako u vás. No, e, z jejich pohledu asi je to samozřejmě lepší, protože na či vynakládat energie o tom, e, Eh, kritizovat něco a vysvětlovat a vymýšlet si důvody, proč je to špatné, když hmm. eh, v podstatě nemusím vůbec, když se můžu tvářit, že to vůbec neexistuje. To zase není tak špatná taktika. Mm. Uh, už ste dostali aj prvý mail, ja ho aj hneď prečítam, on samozrejme nesúvisí veľmi s témou, <laughs> ktorú chceme rozoberať, ale keď už prišiel, tak ho prečítam. Uh, píše niekto od vás z Čiech, Marek, že znám šifru ako starý suchý web. Najedno je šifra profesionálny web ze super články. Co se stalo? Chvála šéf-redaktorovi. Tak je to evidentne vrták, ale len jednu vec chcem povedať. Marek, zatiaľ eh, som v tejto relácii nehovoril o tom, že šifra je profesionálny web so super článkami, takže túto informáciu ste si evidentne poskladali v hlave vy a aj ste si na ňu sám odpovedali, čiže to je také zvláštne, lebo ja som ešte vlastne o šifre dnes nič nepovedal. Ani ani pán Vidlák ešte k tomu nič nepovedal, tak neviem, odkiaľ tieto informácie čerpáte. Samozrejme, týmto no, netvrdím, že no. nie ste profesionálni, len hovorím, že zatiaľ sme sa o šifre ešte ako takej nerozprávali, takže neviem, kde ste k tejto veci došli. No jenom, eh, jestli můžu, tak Marek asi naráží na to, že uh, ten náš web na začátku nebyl úplně, úplně dobrý, hmm. protože já jsem hodně uh, sil vložil do té uh, těštěné verze, vlastně do tvorby toho, toho časopisu a trošku, protože mám rád ten papír a hmm. staré novinářské školy, když tak starý nejsem, tak že ten web opravdu jako vlastně nefungoval, nežil, nebyl jako nějak dynamický mm-hmm. a pak jsme se do toho nějak o prázdninách pustili a povedlo se nám právě udělat úplně nový skvělý web, který jako žije a kde právě každý den ještě kromě toho, co děláme v tom časopise, spousta zajímavého čtení, tak eh, si myslím, že to byl spíš dotaz jako na to, eh, jak, jakože konečne si sa probral, akože to bol mm. takový... Je čo... takto, aj, aj takto môže myslieť, jasné. Tak som to a. pochopil, pretože ako ja viem, že ako tá, tam tú narážku som vlastne cítil na to, akože konečne, konečne si sa odhodlal udelať eh, i, i dobrý web, kromne toho. Uvidíme, veď možno nám ešte napíše, ako to myslel. Eh, v každom prípade o šifre sa tam ozrejme môžeme tiež porozprávať, veď eh, ja som vás vlastne dlhú dobu nepočul, ani neviem, že čo máte nové, ako si nažívate, keďže sme sa dlho nepočuli, ale o tomto sa môžeme samozrejme v relácii tiež podebatiť, ale skúsme teda ostať zatiaľ pri rodovskom fóre. Vy ste už pomenovali tú, tú takú prvotnú motiváciu, ktorá vás teda nejakým spôsobom doviedla na grécky ostrov Rodos. Inak, e, keď som hovoril, že obidve akcie, aj Valdajský klub, aj, aj, aj Rodovské fórum sa konali v októbri, po našom, po vašom neviem, ja sa v tých českých mesiacoch nevyznám, to mi musíte prepáčiť, ale Ři, v, ří, to by v říjnu. to by sa vám špatne říkalo. V říjnu, no. Tak uh, a ak sa nemýlim, tak ale tam bol jediný rozdiel ten, že, že Rodovské fórum bolo začiatkom októbra a je zase skôr koncom októbra, nie? Tak, tak to no, bolo. A Rodovské fórum bylo od 9. do 11. října a Aha myslím ten Valdajský klub, že byl hned asi týden potom. Tak, nebo tak, já, tak. přesně nevím, ten už jsem tolik, eh, to, to, to vím jenom, že právě na obou byl eh, český bývalý prezident Klaus, mm. tak ten jako sotva se vrátil, tak jel zase, zase na druhou akci. No my jsme se Klausovi eh, dosť intenzívne venovali vlastne v tej poslednej relácii s pánom Čarnogurským, pretože musím povedať, že je váš ex-prezident a teraz to nemá znieť, že ho chcem nejak glorifikovať a robiť z neho lepšieho človeka, ako možno je. Ja len chcem povedať, že ten prejav, ktorý mal na Valdejskom klube, bol veľmi kvalitný, e, dobre spracovaný a hlavne, čo sa mi páčilo, vlastne on na tom Valdaji ten jeho prejav mal akoby tú hlavnú myšlienku, taký hlavný odkaz, ktorý on povedal, že, že ani nie kom, korporácie, ani nie banky, ani nie oligarchia, ani nie politici, ja neviem čo všetko menoval, ale my sami si môžeme v prvom rade za to, kde sme, do akej situácie sme sa dostali. Čiže akoby eh, odkazoval na to, že každý môže akoby začať sám od seba. A to sa mi na tom jeho práve páčilo. Eh, takže sme mu dosť veľ, veľký priestor venovali v tej predošlej E, časti. Ako ste už naznačili, teda Klaus mal naozaj nabitý program, lebo on o týždeň na to išiel teda na, e, najskôr bol na, na Rodoskom fóre, potom išiel asi o týždeň, možno o dva na to na Valdajský klub. E, na Rodoskom fóre mal tiež nejaký prejav váš expertizent? Měl a víte, co je ale na tom, na tom nejsmutnější, Boris, je, že ačkoliv na obou těch akcích měl podle mého názoru vynikající projevy, mm tak eh, o těch se vůbec nemluví. Vůbec se nemluví o tom, co říkal, ale uh, jenom co jsem tady zaznamenal, tak zase psali nějaké komentáře, že, že jel dělat někam Putinovi Kašpara a že uh, tam prostě bylo to jenom handlivé, ale nebyl tam žádný argument a dokonce ani fakt nezmínili, co řekl. A hmm. jestliže uh, měl dobrý projev na Valdajském klubu, tak na tom Rodovském foru si myslím, že byl um, ještě možná lepší, protože, jak se to veme, jo, tady to je zase, on to vzal z jiné strany, ale tam na tom rodovském foru mluvil o uh, Světové bance a Mezinárodním měnovém fondu a o tom, kam jako dovedli, <laughs> dovedli tu ekonomiku a že jsou ty instituce vysoce neefektivní a tak dále a bylo to, byl to jeden eh, z nejlépe hodnocených projevů, jak na to mhm. reagovali ti účastníci a tak dále a musím říct, že jsem byl překvapený hlavně z toho, protože já jsem taky do té doby Václava Klause znal jenom vlastně z médií a z toho, co, co říkal e, jako premiér a později jako prezident, nebo později jako bývalý prezident, že vždycky jako všichni ho asi známe, že jo, tak nemá mhm. cenu o tom mluvit, ale potom, když um, vlastně člověk čítal, že on jede do ciziny a tam dělá ostudu a nikdo ho tam no. nerespektuje a že všichni milují Havla a, on, a Klaus, když někam jede, tak nám hrozí mezinárodní ostuda nebo mm. nevím co všechno, tak eh, já jsem viděl něco docela jiného eh, v tom Řecku, protože tam on, eh, ani nebudu přehánět, když řeknu, že on tam byl skoro celebrita. A já jsem z toho byl úplně překvapený, jako ne, nevěděl jsem, jako proč zrovna tam všichni se motají kolem Klauze a proč jako všichni se s ním chtějí bavit a dal tam spoustu rozhovorů a, a byli tam třeba či, jako Číňanům, Rusům, e, evropským médiím. Tam totiž oni tam všichni byli, kromě Čechů a Slováků. Hmm. Tam byl i Der Spiegel a tak dále, takže to vůbec nebyla žádná okrajová akce. A, a říkám, toho Klauze tam jako fakt respektovali a já jsem se ptal těch lidí, jako proč, jako co mm-hmm. se stalo. A, a ta odpověď, e, na čem se shodli ve směs všichni, bylo to, že on jako jeden z mála říká pořád to samé a na jeho slova dochází, že vlastně to, co říkal o té Evropské unii, že je naprostá pravda mm. a že ty ostatní teď e, jako taky se snaží třeba zachytit to a být kritičtější, ale že uh, on už to říkal na začátku a teď, uh, teď se to potvrzuje a že se líbilo i neviem, Američanom, nebo s nějakým francouzským nichem, tak všichni říkali, no, on to říkal a nebojí se to říct nahlas, takže to hmm. jakoby docela oceňovali a myslím, že ta um, současná doba opravdu Václavu, Václavu Klausovi nahrála do karet. Čiže na Rodovskom fóre bol váš ex-prezident za hviezdu, z toho, čo hovoríte. No, no, dá se to tak říct. On byl samozřejmě jako jeden z těch uh, hlavních řečníků. On mm. uzavíral tu konferenci v tom závěrečném panelu ale eh, neznamená to, že tam byl jediný jako takhle významný uh, politik. Jo? To naopak, eh, tam třeba uh, řečnil bývalý rakouský kancléř Alfred Kusenbauer nebo uh, bývalý německý ministr hospodářství a obrany Karl Theodor um, von Unzu Gutenberg. Uh, mluvilo tam spousta významných akademiků, um, politici tam byl třeba ještě bývalý ministr, myslím, financí Iráku Ali Alavi, Mhm. Takže uh, to, to nebylo jako, že tam byl jenom Klaus, uh, eh, a uh, eh, ostatní významný uh, tam, uh, tam nebyli, ale, uh, ale že i, i mezi nimi, že právě ho tam jako hodně naháněli, hodně se s ním chtěli bavit, protože prostě jim přišlo, že on jako jeden z mála varoval před tím, k čemu se schyluje, mm. ještě v době, kdy třeba většina z nás možná, nebo mm. posluchači Slobodného vysílače na tom byli, na tom byli možná lépe, ale většina veřejnosti vůbec netušila třeba ještě, že je něco špatně. A já jsem potom s Václavem Klausem tam dělal rozhovor a já jsem se taky jako i přiznal k tomu, že vlastně on popisoval některé ty věci v době, kdy já jsem mu taky nevěřil a byl mhm. jsem já jsem mu říkal, já jsem byl takový eurooptimista spíš v těch začátcích. a on říkal, on říkal, no to spíš euronaivista. Mm. A tak uh, o tom jsme se, o tom jsme se bavili a právě to, to bylo docela, to tam docela ty lidi oceňovali a pak dokonce tam třeba, co se týče potom, já nevím, nějakých uh, uh, ruských žen, tak ty ho, ty ho měli fakt, ty ho fakt měli rádi, ty se tam s ním fotili, tam takové hmm. prostě mladé holky, Takže um, to bylo, to bylo docela, docela zajímavé a rozhodně teda musím říct, že ostudu tam neudělal, protože i ten projev, který měl o budoucnosti těch mezinárodních rozvojových um, institucí jako Světová banka, Mezinárodní měnový fond, tak, uh, tak byl výborný a docela, co mě překvapilo, že Klaus byl i vtipný, takže mm. jako docela tam i lidi dobře bavili, že uměl to tak trošku zlehčit, takže uh, ten mm, dojem, jaký jsem měl právě skrze ty média, tak potom eh, naživo byl uh, jakoby příznivější než přes ty média, co jsem takhle měl. A to nejsem žádný jeho jakoby, nějaký volič nebo fanoušek, prostě jenom hodnotím to, jak, uh, jak to tam vypadalo, jak to tam probíhalo a jak jsem měl možnost se s ním bavit. A uh, možná ještě teď bych zmínil, když mluvíme o tom, o tom Václavu Klausovi, že um, když před ním mluvil Eh, ne přímo před ním, ale eh, si mluvil naopak v tom úvodním panelu Alfred Gusenbauer, bývalý rakouský kancléř, tak ten eh, se velice ostře pustil do Američanů a do, západních, do západního měšování do těch států, do toho válčení. A prostě on mluvil jako, kdy, jako my na slobodné vysílači. Já jsem z toho byl úplně v šoku. On tam prostě říkal normálně všechny ty věci tak, jak jsou. Hmm. A um, já jsem se pak na to ptal Václava Klausa, říkám mu, ale uh, jak to, že tady se říkají takové věci, tam tady se normálně říká pravda. A já jsem to v životě nečetl jakoby v těch novinách, nebo i když jsem slyšel třeba toho Gusenbauera, tak říkal něco úplně jiného. A uh, Klaus mi povídá, no, já jsem mu říkal, bezva, ten projev se mi moc líbil, ale takhle jste nemluvil, když jste byl kancléř. Hmm. A ptám se no a, a e, co vám k tomu řekla? On řekl, no jo, ja už teď nejsem v politice, ja si môžu říkať, co chci. No však práve to som aj čakal, že odpoveda, lebo e, na tom rodovskom fóre bolo veľa e, síce zaujímavých ľudí, štátnikov, ktorí zastávali najvyššie funkcie, ale všetci tam mali, takmer všetci tam mali ten prívlastok, že bývalí, viete, že bývalý ten a ten a bývalý ten a ten. A už keď je to bývalý, tak už si môže zrazu dovoliť hovoriť otvorene, ale kým je v nejakej funkcii, tak si nemôže dovoliť byť otvorený. To je také aj trošku smutné zistenie. Na jednej strane iste je fajn, že sa takéto veci rozprávajú a že aj pán Guzenbauer bol konečne otvorený a povedal otvorene, čo si myslí. Len, škod, len v podstate je škoda, že to nie je schopný povedať v čase, keď je vo funkcii a keď má ďaleko väčšie možnosti niečo ovplyvniť, ako v čase, keď už v podstate nič ovplyvniť nedokáže. No, jenže zase na druhou stranu, kdyby tohle říkal v čase, kdy byl, kdy byl v politice, tak by určitě nebyl kancléř. Že stal by sa rýchlo bývalým, čo? <laughs> No, to, to by sa stalo. No. Uh, e, chcel som ešte jednu vec k tomu Klausovi vášmu. Uh, hovoríte, že teda tam naozaj ho veľmi pozitívne prijali aj, aj vnímali tí ľudia. No, oni ho v podstate veľmi pozitívne vnímali aj na Valdaji o týždeň na to pretože a vôbec nie len kvôli tomu jeho prejavu, ktorý tam mal, z ktorého ja som vlastne celý odcitoval v tej predošlej relácii. Ten, z okolností ten prejav na Valdaji nájdete na internete, ten jeho prejav z, z Rodovského fóra asi nenájdete. Ten, som... ten nájdete. Áno, je? Mrkněte na šifru, my ho tam máme. A my teďka tam vlastně máme eh, s Václavem Klausem i ten rozhovor, protože mm. on byl tak um, dobrý. Um, rozhovor tak... som našiel váš, čo ste s ním no, no, robili, no, ale mě... nevedel som, že tom, to máte aj, aj ten jeho no, prejav. No, no, a v tom rozhovoru ke konci uh, on tam mluví o tom, eh, o tom zdejším projevu a tam je právě odkaz na něj, takže když, mm. když se tam prohrabete v tom webu, tak je to asi, není, není to tak daleko a je tam, jmenuje se to mohou byť selhání medzinárodných institúcií ešte väčší. No super, tak to je veľmi dobré, že ste to tam zavesili. Ja si to určite prečítam, lebo na našich slovenských weboch som to skrátka nevedel nájsť. Uh, no a čo som chcel povedať, že on bol teda za hviezdu aj na Valdaji, pretože neviem, či viete, ale uh, on napokon vlastne uh, vystúpil, a teraz dúfam, že nebudem kecať, asi poviem pravdu, že uh, bol tam, určite, tak určite bol Putin, tam sedel, sedel tam mhm. Ali Larijani, ktorý je e, významný iránsky politik z minulosti a sedel tam Václav Klaus. To je vlastne záver konferencie vo Navaldaji, sa vždy nesie v duchu otázok a odpovedí, mm. ktoré ľudia Navaldaji kladú Putinovi. No a to vlastne vysvetľoval aj, aj Jan Čarnogurský, e, že to je veľké akoby diplomatické, politické gesto koho si Putin podľa, vedľa seba posadí v závere tej, tej celej konferencie. No a sedel tam váš bývalý prezident Václav Klaus spolu teda s Zalim Laridžanim, čiže to je tiež ukážka toho, ako ho aj samotný Putin vníma. Čo je samozrejme ale červené plátno pred oči býka v prípade vašich českých médií, lebo oni to práve hodnotia z toho pohľadu, no tak to je už krásna vizitka, keď už aj Putin si posadí toho nášho ex-prezidenta, že to je teda riadny e, putinofil, ten, ten Klaus a, a oni mu za to nakladajú. Oni to vnímajú v tom, uh, viete, v tou, no, inou, no, tou inou optikou, tou kritickou práve e, sa vaše médiá na to hľadia. No máme niekoho na telefónnej linke, uh, tak skúsime ešte pred pesničkou aj, aj poslucháčský názor alebo otázku. Dobrý večer. Dobrý večer, Marian Zumeneho. Ja by som chcel počuť, chcel by som len povedať jednu vec že keď počujem tú meno Václav Klaus, tak by som chcel ľudí upozorniť, nech nezabúdajú, že išiel do Vily akože rozdielovať Československo. Nech nezabúdajú, čo spravil, jak sa tam pekne objímal s Mečiarom a toto ich pekné, krásne teplovské vzťahy. No že by ľudia nezabudli, e, že čo spravil, hej, jakú zradu. Ďakujem pekne. Ďakujem aj my veľmi pekne, že ste to pripomenuli. Uh, ja som to v podstate na to poukázal, že toto nemá byť nejaká verejná obhajoba eh, Václava Klausa, a robenie lepšieho človeka, akým je, ja, ja to nemám prečo robiť. Ja len hovorím, že, že tak na Valdaji, ako aj podľa toho, čo hovorí pán Šifra, Uh, bože, prepáčte, pán Vidlák, Uh, eh, ja, <laughs> to mrzí, ale ja už si vás to, tak... Ale, ale ako uh, zní to... Zní to no. <laughs> <laughs> ak sa ešte tretí raz pomýlim, tak už niečo si spravím aby som sa nepomýlil. A e, som chcel povedať, že jednoducho, že to nič nemení na fakte, že tie prejavy mal naozaj dobré. A teraz, že čo spravil v minulosti dobre, tak treba na to poukázať, netreba na to zabudnúť, treba ho brať za, na zodpovednosť za x veci, ale nemení to na fakte to, že mal dobré prejavy. A nemení to na fakte ani to, že sedel vedľa Putina na Valdaji a nemení to na fakte ani to, o čom hovorí pán Vidlák, že naozaj ho tam vnímali veľmi pozitívne na rodoskom fóre. A jestli můžu ještě Nech páči, do, toho, do toho skočit, tak nemění to ani nic na tom, že um, lidi často um, vidí ten svět eh, černobíle, to znamená, to je i v té veřejné diskusi ve všem, uh, dělají to prostě i politici, dělá, děláme to i my, že uh, často se zaměřujeme na to, mm, kdo něco říká a ne co říká. A to nám právě potom eh, brání i třeba eh, se dozvědět některé zajímavé věci. To znamená, my tady vůbec nehodnotíme jako osobu Václava Klauze ani to, co dělal v politice, ani to prostě tady nerekapitulujeme jeho kariéru, ale já jenom říkám, že ehm, vlastně ten obrázek je, že když ehm, nám tady se říká, že nám jakoby dělá někde ostudu a škodí a, a potom vlastně vidíme to, že prostě říká věci, kde jako američani, Němci a všichni jsou z toho jako řekněme potěšení, že vlastně oni se ho ptali, protože hmm. on ať je jakýkoliv, tak je hlavně chytrý. To znamená, on umí docela dobře některé věci vysvětlit. Hmm. A já jsem toho právě na tom rodovském foru využil a poprosil jsem ho o rozhovor. A uh, taky, kdybych um, jako novinář, kdybych prostě nebyl profesionál a kdybych se dělil jako na nějakého, jestli jsem ve fanklubu tom nebo tom, tak se ho budu ptát jako úplně jinak a můžu se s ním třeba pohádat o 50 věcech, no. na které budeme mít jiný názor, budu prostě mu říkat, a co jste tehdy řekl a co jste udělal. A s kým jste se objímal, <laughs> jasné. No. Protože vemte si, Borisy, když to dělají pořád, to znamená, um, mainstreamová média uh, jdou dělat rozhovor s Klausem a začnou jakoby do něj šít, začnou vlastně, oni obhajujou, já nevím, Unii a on prostě říká proti a pak se tam jako hádají. No a já jsem prostě to pojal úplně jinak a využil jsem toho, že jednak je ekonom a jednak e, Evropská unie je jeho velké téma, no tak jsem se ho prostě ptal na ty věci, které souvisejí s Evropskou unii a uh, normálně jako jsem třeba pokládal otázky jako, aby co nejjednodušeji vysvětlil všem, proč to nemohlo fungovat, kde je chyba a tak dále. A on tam přesně vyjmenoval ty věci, jako že prostě Německo vytvořilo obrovskou nerovnováhu, že nedoplácí na Řecko, že na tom vydělalo, že je to mýtus. Pak jsme se bavili o barevných revolucích, jak američani jimi rozeštvávají svět. A všechno, to, všechno mi to řekla, jenom proto, že jsem se ho na to zeptal. Jo? Kdybych já se prostě si řekl, je, je to Klaus, jdu se s ním hádat o jeho, o třeba o věcech, o kterých s ním nesouhlasím, tak hmm. nikdy nic neřekne. Tak budu jenom pak moc říkat, jako já jsem, já jsem do něj šil a tak, ale já jsem se ho normálně na to ptal a on o tom mluvil. Úplně skvělý rozhovor se mi no. právě proto, hmm. že jsem se, že jsem jakoby neřešil eh, neřešil to, eh, jako jak věř, eh, řeší většina lidí, že prostě mám ho rád, nemám ho rád a podle toho to budu dělat. Ne, ne, ne. Já jsem se optal jako politika, který to kritizoval už před deseti lety, to fungování, a chtěl jsem vědět, proč to tak muselo dopadnout. A myslím, že výsledek hmm. stál za to a takhle otevřený rozhovor s Klausem. Eh, věřím, že jste ještě nikdy nečetli. Tak najdu ho eh, u vás na vašem portáli Šifra. Předpokládám, že eh, je v té tlačené verzii. Je, hlavně, on byl hlavně pro tu tištěnou verzi, ale já jsem potom se rozhodl, že je tak jako důležité to, co tam zaznělo, že jsem ho už normálně dal, dal, dal i na web a prostě Hmm. Uh, myslím si, že, že je dobrý, aby, aby si to přečetlo, přečetlo co nejvíc lidí, protože uh, Eh, on tam opravdu jako vysvětluje, vysvětluje zajímavě to, ten princip třeba například toho, že to euro, vlastně, eh, že, že Německo ještě než přijalo, eh, nebo než vzniklo euro, protože to samozřejmě byl německý projekt, protože vyhovuje hlavně Německu, o tom jsme se bavili, takže ještě předtím, než to euro vzniklo, tak Německo se během 25 let předtím dostalo čtyřikrát do Eh, obrovské vlastně nerovnováhy díky tomu, jak mělo silný export, eh, silnou měnu a tak dále a muselo prostě posílit marku, aby, aby byla vlastně rovnováha ekonomická. Ale když pak vzniklo to euro, tak to prostě dělat nešlo. To znamená že Německo se dostalo do obrovského plusu a ty slabší ekonomiky, eh, Španělsko, Itálie, Řecko, do minusu ale nedalo se to nějak jakoby upravit a všichni nadávají Řecku a Itálii, ale nikdo nenadává Německu. Hmm. Jo, a, a to je to, že vlastně, že jsme se bavili přímo jakoby o podstatě uh, těch věcí a jako fakt si myslím, že tohle by se mělo tohle by se mělo co nejvíc uh, jakoby sdílet a mluvit o tom, protože uh, to se vám nestane, aby vám to popsal právě třeba dokonce politik nebo někdo takhle vysoce exponovaný, že to vždycky, když to říkáme my, tak jsme jako konspirátoři a blázni, no, no, no, ale jako těžko už se pak argumentujeme někomu, eh, argumentuje někomu, kdo je ekonom, hmm. ještě byl premiér a říká to samý, že si to vymyslel. No, eh, celkovo, už jste to naznačili a dostaneme sa k týmto veciam po pesničke, celkovo ono na tom a rodovskom fóre to teda vyzeralo tak, že tí prítomní boli otvorenejší, ako je bežné, že hovorili o veciach, o ktorých bežne len tak sa nehovorí. No a kto všetko a o čom hovoril, o tom sa s pánom Vidlákom porozprávame po pesničke. večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu v prvej línii. Dnes s hosťom Milanom Vidlákom, e, zakladateľom a redaktorom časopisu Šifra, ktorý sa začiatkom minulého mesiaca zúčastnil na akcii pod názvom Rodoské fórum. E, spomínal som a ešte to spomeniem, lebo mohli to niektorí ľudia prepočuť, že nám samozrejme môžete volať čísle 048 381 0101, písať maily na studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo nám môžete takisto písať aj na našej stránke. Keď už spomínam tie maily, prečítam od Mareka mail. Dobrý večer, mám otázku na pána šéf-redaktora Šifry. Poslucháč naráža na to, čo sme ešte sa vlastne bavili v úvode relácie ohľadom novinárov, ktorí tieto akcie ako Valdaj alebo teda Rodovské fórum dlhodobo prehliadajú tak pýta sa, že či viete povedať odhadom nejaké percento, koľko percent novinárov sa správa ako prestitúti, respektíve mediálni kolesíkovia. To je, že to sú takí, čo legitimizujú a schváľujú cenzúru a robia ľudí z, z ľudí hlupákov, že či viete odhadnúť, koľko je takýchto novinárov? No, to je, <laughs> to je, to je ožehavá otázka, protože to se samozrejme těžko kvantifikuje, ale uh, řekl bych asi, použil bych proto asi slovo většina, ale neudělal bych to tak, jako že většina to dělá nějak, řekněme, e, úmyslně, nebo že jsou všichni stejní a že e, to všichni dělají schválně, tam se musí rozlišovat. Jo? Většina to dělá, ale bavme se o tom, proč nebo jakoby z jakých e, pohnutek, z jakých hmm. důvodů. Jak to už jsem říkal, když jsme ještě dělali relaci s Norem Lichtnerem, tak jsem tam vysvětloval, že já jsem normálně začínal v mainstreamových médiích, dělal jsem v lidových novinách a potom ve vydavatelství Mladá fronta. To mi bylo 21, když jsem začínal. A já jsem třeba v té době jako mě by ani nenapadlo, že ten svět, který tahle média popisují, že eh, je úplně odlišný od toho, od toho reálného, hmm. že, že prostě se to spolu nemá skoro nic společného ale eh, pak eh, prostě nastane ta doba, Jo, že eh, samozřejmě potom, já jsem totiž psal nějaký, nějaká jiná témata, třeba ta sociální, dělal jsem různé portréty lidí, dělal jsem v magazínu, uh, to byla týdenní příloha. Takže já jsem se třeba ani politikou uh, tu zahraniční už vůbec tolik nezabýval, ale potom jsem začal. A jakmile jsem začal, tak jsem zjistil spoustu znepokojivých věcí, když jsem třeba začal zkoumat Eh, fungování eh, amerického Fedu a vůbec celého toho finančního systému a tyhle ty věci, no tak jsem samozřejmě narazil na to, že to, co jsem zjistil a chtěl napsat nebo napsal, že se eh, výrazně liší od toho, co píší ti moji kolegové. A kladl jsem si samozřejmě otázky, proč. A hmm. Došlo to tak daleko, že teď dělám, co dělám, trhl jsem se a musel jsem si založit vlastní časopis, abych mohl psát to, co si myslím, že je důležité, aby lidi věděli, ale uh, uh, on se ptal Marek trošku na něco jiného, protože tam funguje nějaký systém, ten systém je nějak nastavený. A uh, pro mě třeba bylo velmi těžké to, um, jako vůbec připustit sám sobě, že to třeba, eh, čemu jsem věřil do té doby, nebo co jsem si neuměl v té době představit, že je jinak, tak eh, vůbec to jakoby připustit do té, své, do té své psychiky, protože když to uděláte, tak se vám pak vlastně začne úplně bořit svět a měnit a musíte všechno změnit. Jo? Takže tam máte dvě možnosti. Jestli znáte film Truman Show s Jimem Kerim, tam je to výborně vidět. Že on si žije ten svůj spokojený život, chodí do práce každý den, no a pak spadne z nebe ten reflektor. Že jo? Eh, na něj. Mm. A on má najednou dvě možnosti. Buď bude dělat, že eh, to světlo, které spadlo z nebe, jako nevidí, že naznačuje, že něco v nepořádku, a nebo eh, začne potom pátrat, jako jak to teda je doopravdy. Mm. No, ale ne každý prostě si vybere tu cestu, že chce zůstat sám k sobě poctivý, a nebo že a upřímný a přiznat si třeba, že se v něčem mýlil, a i tou složitější cestou, no tak to prostě potlačí a řekne si, ale tak ono to tak určitě není a navíc tam pro to ego eh, je taky obrovsky těžké, když eh, eh, on by najednou si začal myslet něco jiného a říkat to, nebo to nedej bože psát. No samozřejmě. To... I mezi těmi kolegy, jako, tak oni najednou prostě tam hmm. ho prostě jako vyženou, nebo ten tlak je prostě velký, protože tam všichni jedou tu jednu linii a vy potom prostě jste ta černá ovce, že jo? takže on to ne každý ustojí a spousta lidí je pohodlných, takže já třeba říkám spoustě těch kolegů, že bývalí, že to jsou normálně hypotékoví žurnalisté, ty by napsali cokoliv, je jim to prostě jedno. Jo, berou, berou to tak, jako že prostě takhle se to jede, tak nějak, máme nějaký Reuters, máme nějak, nějaký AP, tak eh, prostě koukneme se, co napsali, pak napíšeme komentář prostě, hmm. Eh, proti, proti xenofobům, proti, proti um, ruským propagandistům, proti alternativním webům a, a, de, a jdeme na pivo. Mm. Jo? A vůbec to neřeší. Jo, pak je samozřejmě část, která moc dobře ví, že to je jinak a ty prostě uh, to dělají jako vědomně. No a pak je čas, který si myslím, že tomu pořád věří. Jo, ale tá už bych řekl, že sa zmenšuje. No, vyčerpávajúco, no, vyčerpávajúco ste na to odpovedali, ale myslím, dobre, ja som rád, že Eh, ste to takto dovysvetlili, že teda je veľa tých takýchto novinárov, eh, dokonca väčšina, ale som rád, že ste to dovysvetlili, lebo naozaj ľudia často majú predstavu, keď sa povie novinár, tak to je zámerný škodič, ktorý nič iné od rána ako vstane do večera nerobí, len prekrucuje pravdu a zámerne to robí, lebo proste je platený a, a on vie, že robí zle, ale ho to baví. Proste takto to nie je, takto to nefunguje, naozaj to tak, ako pán, ako pán Vidlak popísal, tam je kopec ľudí, ktorí to robia z najrôznejších dôvodov, ani o tom netušia, alebo to je tiež taká téma háklivá, <laughs> keď to vlastne hovorí jeden z ich kolegov, ale aspoň teda na Slovensku je skutočne tá situácia taká, že novinárov si nemôžete veľmi idealizovať. To sú často mimoriadne mladí ľudia, ktorí vyšli len zo školy, názorovo nie sú ešte nejako vyhranení, nejaká tá hodnotová orientácia sa tam tiež ešte stále len tvorí a celí sú šťastní, že v nejakom médiu robia, že niekde niečo si niekto od nich prečíta. A často je to naozaj o tom, že ja poznám kopec kolegov, ktorých vôbec ich robota nebaví, ale robia ju len preto, lebo im to proste prináša nejaké peniaze. Čiže to naozaj nie je o tom, že tí novinári, že drvivá väčšina z nich teraz zámerne škodia a vedome. Proste nie je tam, tak ako aj inde v iných oblastiach. Presne tak, je to všude stejný. Presne tak a, a naozaj, keď, keď chcete na novinárov veľmi kriticky nahliadať aj mnohí poslucháči, tak sa pozrite okolo seba vo vašej robote, či aj vy náhodou nemlčíte vtedy, keď by ste mali niečo povedať, ale bojíte sa, lebo sa bojíte, že prídete o robotu a koľký z vás si môžu otvoriť e, v robote, v práci, v ktorej ste a ste tam povedzme aj nespokojení, koľký z vás si môžete otvoriť ústa a koľký si neotvoríte no, nikdy a, ústa. No? A nemusíme chodit ani do roboty. Můžeme se třeba dostat ještě dál, e, co třeba v rodině, nebo mezi přáteli, nebo mezi kamarády. Tam se taky hrajou tyhle ty hry, že hmm. vlastně někdo třeba si myslí něco jiného, ale radši to neříká, protože když začne když jde tou svou cestou, tou cestou ke svobodě a začne to dělat po svým, no tak uh, jako může se často um, rodina chovat ještě hůř než cizí. Jo, takže ono prostě spousta lidí uh, má ten svůj vnitřní svět jiný a navenek hrajou tu komedii, tak jako jsme to dělali za komunismu, tak se to podľa mňa deje úplne stejne i dneska. Mm. A naozaj veľká, veľká časť aj tých, ktorí skrátka naozaj len nevedia, nemajú informácie a to nezaujíma. Oni to tak berú, že naozaj ľudia z alternatívy alebo ľudia, ktorí prídu na Rodovské fórum ako pán Vidlák a podobné, A však o tom sa hovorí, že to je to putinovské. Oni to automaticky tak prevezmú, to je proste v tej hlave tam tak uložené a oni mm, žiaľ si nedajú tú námahu, že by tam išli sa pozrieť, alebo že by sa s tými bláznami, konšpirátormi porozprávali, potom by prišli na to, že však ale dočertavé to nie je tak, že to nie sú radikáli, nie sú to ľudožrúti ani putinofili, že to sú len proste normálni ľudia, ktorí majú nejaký iný názor možno na mnohé v oblasti, ale proste nie sú to blázni. No len, len viete, že nemá aj veľa razy človek nemá čas proste všetko zistiť, e, vyskúmať, každého osloviť, tak niekedy proste žijeme povrchne, že sa do hĺbky nezaujímame o tie veci a potom žijeme v nejakých milných predstavách a toto sa samozrejme, samozrejme deje mnohým novinárom. No, ale podle Ale, mi... E, Boris, ještě bych jenom doplnil. Jo. Ještě možná to nejdůležitější, že ono pak už jenom stačí vlastně chtít. Většina lidí nechce protože ty, co chtějí, tak eh, těch informací už je tolik, že už se nejde na to vymlouvat, že jsem něco nevěděl. Jo? Tam už je to vyloženě o tom, jestli chci nebo nechci. Hmm. No, máme telefonát, uvidíme, či to bude otázka k týmto nešťastným novinárom, alebo skôr možno k Rodovskému fóru, ktorú, ktoré tu dnes tiež rozoberáme. Dobrý večer. Dobrý večer, Prem. Tu je Jan zo Zvolena. Nech sa páči. Chcem vás obidvoch pozdraviť, popried teda ešte raz pekný večer. Ďakujeme. K tej téme, o ktorej ste hovorili teraz práve, som sa chcel vyjadriť, ja mám s tým tiež zlú skúsenosť z minulosti a keď som sa tak zamýšľal, tak nevie riešenie. Bolo to viac rokov dozadu a rozprávali sme sa v rodine a babka samozrejme, že staršia má iné vzdelanie vedomosti, ale povedala zaujímavú vec, že ako môžete tvrdiť, že nejaký politik, ja to nebudem menovať, ktorý to bol konkrétne, to povedal, že klamal. Hej, hovorili sme, že klamal. Veď si všimnite, okolo neho bolo to vo verejnoprávnej televízii. Bolo koľko novinárov. A na druhý deň nikto si nedovolil nikde zverejniť, že ten človek klamal. Chápete, že keď aj je to jasné, že ten klame, ale nemá sa kto ozvať, nemá to kto povedať. Mm. A ja by som mal otázku na vášho hostia, či teda na tom fóre O nejaké informácie prekvapili, či sa tam dozvedel niečo, čo nevedel a nemusí to byť len jedna informácia, môže ich byť aj viac. Prajem no. vám ešte raz pekný večer. Ďakujeme veľmi pekne, majte sa pekne do počutia. Do počutia. Poslucháčovi dozvolená. No, boli informácie, ktoré vás prekvapili, zaskočili, možno úplne odrovnali? Mm, a mne a nezaskočili asi ani tak ty samotné informácie, ako to, um, kdo je říkal a případně jaká panovala schoda. Jo, mm. protože by uh, posluchači, kteří tam nebyli, prostě kdokoliv by nás slyšel, tak by si mohl myslet, že to prostě bylo nějaké ruské fórum, na které si přijeli jako popovídat lidé, kteří mají stejný názor a neměli nic lepšího na práci. Ale ono to bylo mnohem pestřejší. Právě mě tam nejvíc překvapilo to, Eh, že to, tam byla eh, široká mezinárodní účast, tam byli lidi ze 60 zemí a eh, bylo to, bylo to velmi pestré. Byli tam Američani, Britové, viděl jsem tam i pár Slováků, Čechů moc ne, Němci tam byli a i, i ta média takhle vlastně byla pestrá a, a byli tam právě hodně lidí z Ázie a teď se prostě úplně jako ten vzorek byl pestrý. A teď, eh, když eh, zahajoval to fórum ehm, jeho předseda, ten Vladimír Jakunin, tak eh, on se tam velmi ostře pustil do Američanů, do toho jejich militarismu, o kterém často také mluvíme. A teď dvě židle ode mě seděl bývalý německý ministr Gutenberg, viděl jsem tam prostě řeckýho ministra bývalýho, pak americkou kongresmenku a teď, teď najednou jsem si říkal, a je, je, tak tento prostě takhle napalil na začátek a teď se strhne mela. A teď eh, mu budou prostě říkat, jako, že ne a že to takhle není a tak, no. A teď mě nejvíc právě na tom šokovalo, že všichni říkali úplně to stejný a říkám, kdyby jsme si takhle povídali na svobodným vysílači, tak by mě to nepřekvapilo. Tam mě to překvapilo. To znamená, hmm. že i ty lidi, kteří normálně jsme byli zvyklí, že mluvili jinak, tak mluvili hodně o tom, um, že uh, o té nerovnosti, o té demokracii, která nefunguje, která je demokracií jenom na oko a, a mluvili o tom, oni tomu říkali humanitární intervencionismus a nebyli to jenom politici, byli to a akademici, eh, byli to jedna třeba indická, indická ekonomka eh, známá um, Jyoti Gošova, tak eh, ta prostě úplně natvrdo řekla, víte, proč jsou u vás imigranti? No, protože vy jste přišli k nám. Mm. Jo, a tak, takhle se tam normálně jako by mluvilo mm. a prostě Gutenberg tam narážel na TTIP a na uh, přátele z Washingtonu, kterým se tohle asi líbit nebude. Jeho kamarád, uh, ekonom Werner, ten tam mluvil o Eh, o Fedu a o tom, jak eh, prostě to nefunguje a teď najednou, já jsem si připadal, jako, že jsem úplně někde eh, <laughs> někde v, jako... Čo sa to děje? Jaký sen? No, <laughs> no já jsem tohle, tak, tak tohle mě jako šokovalo asi nejvíc a šokovalo mě to mnohem víc, než to, co tam zaznělo, protože přeci jenom tím, že se tím zabývám dlouho a dohloubky, tak uh, tam asi nebylo tolik informací, my, myslím třeba těch oficiálních, pak tam samozřejmě uh, něco zaznělo jako třeba mimo, to znamená, uh, když se člověk bavil s těmi hosty různými, tak uh, tam třeba jsme se bavili o situaci v Německu s lidmi, kteří tam žijí, tak tam, ale to mě taky nepřekvapilo, to jsem věděl, ale překvapilo mě, že mi to někdo potvrdil. Mm. A sice, že tam jsou prostě zavřené sjezdy z dálnic a kontroluje se tam každé auto a prostě ta panika tam narůstá, že je to prostě šílený, že, že jako to není tak hladké, jak se popisuje, abych tady nerad to jakoby nějak ještě roz, rozváděl, ale hmm. prostě, že, že ta situace jakoby tam je velice, velice napjatá a že se to nedá moc zvládat a já eh, s okolností na konci září, když jsem projížděl přes Německo, tak jsem viděl, jak tam vlastně e, na dálnicích normálně zapalovali auta, a šlehali tam metrový plameny a taky mě to trochu vyděsilo, takže hmm. jsem si radši ani nepředstavoval, jak, jaké to bude v některých těch městech. Jo? Takže třeba tohle to, že ty lidi vlastně říkali, že tam je to strašný, že se bojí, že dřív jezdila do práce třeba 20 minut, teď jezdí 3 hodiny a že jsou z toho všichni úplně vyřízený. Hmm. Tak, jo, takže takhle třeba, to, to bylo samozřejmě mimo, to nikdo neříká v přednášce, že jo. Čiže a... zás, čo, to, čo vás z toho, čo hovoríte, Eh, vás teda ak teda niečo zaskočilo, tak hlavne tá otvorenosť, ako sa, mm-hmm. ako sa hovorilo a to, že jednoducho kto to hovoril, že ľudia, ktorí by to ešte pred pár rokmi neboli takto povedali, možno mesiacmi, zrazu hovoria otvorene o veciach, o ktorých sa na Slovensku alebo v Čechách vyjadrujú len konšpirátori a blázni. Jo, no a, a mluvili úplne ako, <laughs> ako my. A, a, a na Rodovskom fóre sa proste stretnú odborníci, politici, vedci a hovoria ako blázniví konšpirátori ja, na Slovensku, v Čechách. Že to je, asi toto je to zvláštne, čo človeka tak, tak úplne že prekvapí, že ako je to možné, že však takíto ľudia... No ale, na, ale naozaj, ja stále mi to tak ako, taký som trošku nešťastný z toho, že, že toto sú schopní hovoriť až vtedy, keď sa stanú bývalými ja im to ako nezazlievam, ja aj no. dokonca rozumiem, viete, tým ich, ehm, tým ich pohnútkam, samozrejme rozumiem tomu, že eh, ak by toto hovorili ešte v čase, keby boli vo funkcii, tak oni rýchlo môžu prísť. Ja tomu všetko rozumiem, ale to, čo ma vlastne na tom akoby no. robí nešťastným, alebo čo ma na tom desí, je to, v akej my teda žijeme naozaj pretvárke, v akej obrovskej bubline, to názvem, toho tej takej neúprimnosti, že koľko je dnes naozaj len tak sa zamyslím takých politikov, ktorí dnes iné robia a iné si myslia. No, Boris, ale to je, to je jedna část toho, to je samozřejmě o tom, o tom se můžeme teďka bavit, ale pak ještě je ta druhá část, kdy si vemete, že oni to řekli, oni to tam normálně říkali, je to zaznamenáno, eh, ale tam to řekli, ale četli jsme o tom někde, nebo bylo to české televizi, nebo já myslím, hmm. že to nebylo ani, možná, nevím, možná bych jim křivdil, ale myslím si, že to třeba takhle, jak jsem to napsal nebo zaznamenal já, že to třeba nebylo ani v tom špíglu, já nevím. No já jsem som v úvode, že já som, no, no, no, já no. som nenašiel na Slovensku nič, kto by bol o tomto písal, kto by bol o tomto robil reláciu, proste nič. Jednu ots teda to platená správa, ktorá vyšla v tlačovej agentúre Slovenskej republiky, je všetko dokopy no nič prostě, úplně jo, nula. Já třeba myslím, že ani v tom, ani, ani na tom západě, jo, že tam třeba byly, byly, byly ty média nějaký, ale já třeba nevím, jestli ten z toho špíglu, jako co tam vlastně potom napsal, jak to bylo, to, to taky nevím, ale to je jedna věc, že vlastně se to říká, ale když už se to říká, tak se to nepíše. Jo? A, a potom ještě, to bych doplnil taky možná ještě tu otázku posluchače, že uh, jsem si vzpomněl na to, co mě ještě překvapilo, a to byla uh, eh, dlouhletá kongresmenka americká Cynthia N. McKinney, která byla 12 let v kongresu za demokraty a potom v roce 2008 kandidovala na americkou prezidentku. A ta se toho teda vůbec nebála a ta tam prostě úplně natvrdo řekla, že uh, krvavé vůcovství. USA musí skončit. Psal jsem o tom taky na webu, tam to najdete a chystám se s ní udělat do příští šifry eh, rozhovor, protože se mi potom se s ní ještě potkal na Mnichovském letišti, kde jsme měli asi hodinu a to byl, to byl fakt největší nářez, protože eh, tam mluvila o tom, že eh, třeba o vraždě Kennedyho, o tom, jako, že tam existuje, ona tomu říkala deep state, to znamená nějaký uh, Eh, nějaká stínová vláda, která vládne, že to nejsou samozřejmě kongresmeni, že jsou napojení na tyhle ty šedé eminence. Eh, o tom normálně mluvila a mluvila o tom, že v roce 2001 eh, v kongresu iniciovala nebo žádala nové vyšetřování 11. září. Aha. Protože tam prostě neseděly ty věci už na začátku a že ji začali šikanovat, že čelila stalkingu, a, a různému takovému, takovým jakoby libustkám. a potom, potom podepsala dokonce petici za hnutí, hnutí za pravdu o 11. září a tak dále a tak dále. No konečně i ten Václav Klaus třeba konkrétně o té Unii hovořil, ale vlastně ten problém, ta jedna věc, kterou jste zmínil je, že někteří ty lidi to říkají až teď. Někteří mhm. to říkali už dřív, ale ta média, to je, mhm. to je ten problém, protože ta, když to říkali dřív, tak se na ně vždycky vrhli, dělali z nich prostě šílence a jak ještě ten jejich hlas byl slabší, protože těch lidí nebylo tolik, tak to prostě stejně se ztratilo v tom, v tom eh, informačním bordelu, že to řeknu takhle prostě. A a eh, že ono to, ono to prostě stejně, stejně nefunguje. Ta média mají prostě větší moc než uh, než, eh, než to, že jestli to ten politik řekl nebo ne, protože tam to řekli, ale stejně o tom většina lidí neví. Mm, mm. No, ste, jako, nevím, nečet jsem to, prostě napsal jsem to do šifry, no jasně. Mm. Ale uh, kdyby tam byla česká televize nebo uh, já nevím, německá televize nebo, nebo slovenská televize, no tak by to všichni věděli, že prostě se mluví úplně jinak. Ano, ano, rozumím, co vravíte, že... A pak hej. těch médiích, takže to je, bych řekl, ještě, ještě snad větší problém, než to, jestli hmm. někdo hmm. něco řekl pozdě nebo dříve. Ano, ano. Hej, rozumiem, čo hovoríte, že keď o tom neinformujú média, tak sa to ani nestalo a takto sa dá vlastne aj politik, ktorý niečo možno aj dobre rozpráva, ale keď ho médiá zablokujú a neinformujú o tom, čo povedal, tak sa to k ľuďom nedostane a ľudia potom tú informáciu zkrátka nemajú odkiaľ získať, že napríklad nejaký politik už v čase, keď bol vo funkcii, možno tieto veci hovoril, ale jednoducho mm, tá, tá blokáda médií proste spôsobila to, že ten jeho hlas zanikol niekde, proste sa strátil. Že... No. A nebo že už nebyl ve funkci, protože třeba to se stalo té kongresmence McKinney, že ona eh, je z George, eh, ne, myslím, že z George, z, eh, nebo z nějakého chudého státu, eh, byla tam jako první afroameričenka za tenhle stát v kongresu a ona říkala, že prostě tak dlouho říkala ty věci otevřeně, až, až prostě prohrála ve volbách, ale uh, ona mi popisovala, eh, že to prostě nebylo vůbec čistý, že vlastně udělali proti ní kampaň, že použili ty peníze prostě na to, aby, aby ji zničili a mluvila taky o tom, jak eh, prostě vyhrál Bush volby tenkrát proti Gorovi, že to byla totální, totální jakoby podvod a že se to vědělo a jenom zase se to, se to jakoby nepsalo. Ona říkala, když já jsem mluvila v roce 2001 o tom, že uh, to 11. září, prostě, že to, že to smrdí a že to, je, že to je jinak, tak to bylo kacictví. Dneska to víme všichni. Mluvíme o tom všichni, i v Americe. Jenom v těch novinách to pořád není. Ale už to každý ví. Ešte pred pesničkou jedna vec ma zaujíma. E, keď bol Valdajský klub, tak on vždy, ten aktuálny ročník má nejaký podtitul, nejakú aktuálnu tému. Napríklad na Valdaji E, teraz bola akoby tá hlavná taká téma, taká cel, niť, ktorá sa vlastne tiahla celým tým, e, celým tým fórom a k čomu sa vlastne jednotliví rečníci vyjadrovali, tak ten, ten názov tej témy bol uh, Vojna a mier. A už z toho je evidentné, že teda Valdajský klub tento rok bol zameraný predovšetkým na rôzne bezpečnostné globálne hrozby, ktoré tu dnes sú. Riešil sa Blízky východ, riešila sa Ukrajina, riešil sa americký protiraketový dážnik a ne takéto veci, proste Rusko versus Spojené štáty, skratka zamerané na bezpečnostnú tému. Bol Valdaj, vojná mier sa volá, ten, ten, ten podtext niesol. Um, mal aj, aj, aj Rodovské fórum, malo takýto nejaký podtitul, také, také niečo hlavné, čomu sa venovali akoby všetci tí zúčastnení, alebo to bola úplne voľná diskusia o čomkoľvek? Ne, ne, ne, eh, také to mělo téma a jmenovalo se to World Beyond eh, Global Disorder. To znamená, eh, taky bylo tím hlavním tématem globální chaos ve světě a řešilo se hodně, co bude potom. Hmm. A, a proč to došlo takhle daleko, takže to, to byly ty témata, ale byly tam samozřejmě různé workshopy, různé, různé panely, každý se zúčastnil podle toho, co mu, co mu se dělo nejvíc, takže třeba se tam řešili um, řešilo, kam směřují státy WONA, to znamená West Asia, North Africa, Severní Afrika, Západní Asie, takže tam se to taky pěkně jako mm, vysvětlilo, proč to tam nefunguje, že je to kvůli, uh, kvůli té uh, demokratizaci, která hmm. se jim tam tak nepovedla, řekněme, pomocí, uh, pomocí americké armády a tak dále. Takže to, to známe, že ten model je pořád stejný a, a řešili se tam ale i třeba rodinné hodnoty a takhle, ale celé to spojovalo vlastně, že ten svět je na pokraji nebo uprostřed chaosu a co teda bude, co teda bude dál. No. Mm -hmm. uh, pozerám teraz do mailu, uh, e, Jan mi poslal uh, Uh, poslal mi, čo mi poslal? Pozerám, ja no, aj link mi poslal. No áno, to je presne to, čo ste našli, to je tá jedna správa, ktorú som objavila ja, to je tá tzv. OTS, keď si všimnete, ktorá vyšla v rámci TASR, že Vladimír Jakunin otvoril 13. ročník. Áno, to je tá jediná, ktorú som objavil aj ja. Ale však môžete hľadať ďalej, možno naozaj nájdete. Dobre, dáme si pesničku a keď už tu padlo slovičko Vladimír Jakunin, tak trošku sa aj na tohto pána pozrieme, lebo ako už aj pán e, Vidlák povedal, a ako som to aj ja v tom úvode naznačil, tak Valdaj, ako aj e, Rodovské fórum e, sú mediálne proste nekryté, tam mediálny záujem proste nie je, No, lebo Putinová propaganda, lebo Kremel a všetci sú tam Putinovci. Hoci, ako ste počuli <laughs> pána Vidláka a pred týždňom pána Čarnogurského. Je zvláštne, že na Valdaji je viacej anglosasov ako samotných Rusov, ale stále je to proste proruské, putinovské. A, a na tom rodovskom predpokladám, tam bolo asi tiež málo Rusov, <laughs> menej ako tých uh, iných. Samozřejmě Rusové tam byli, ale e, bylo to, bych řekl, docela rovnoměrně rozděleno, takže hmm. bylo tam spousta, těch, i ty novináři byli odinut a ty účastníci, tak to bylo úplně pestré. Hmm. Takže ako myslím, že si každý může udělat potom názor na to sám. Hej. Ale je tam jeden argument, ktorý sa vyťahuje a k tomu argumentu sa dostaneme po pesničke. poslucháči, krátko po 21. hodine 40. minúte sa vám e, spoza mikrofónu prihovára Boris Koroni, ale čo je podstatnejšie, na Skyblinke máme, uh, máme hostia, ktorý sa osobne zúčastnil začiatkom minulého mesiaca na jednom, uh, na jednom fóre, na jednom diskusnom paneli ktorý sa konal na gréckom ostrove Rodos, volalo sa to Rodoské fórum a človek, ktorý tam osobne bol a rozpráva nám dojmy z tohto stretnutia, je pán Milan Vidlák, zakladateľ a redaktor časopisu Šifra. Vy samozrejme do tohto nášho rozhovoru zasiahnuť môžete tiež v prípade, že nám zavoláte na číslo 048 381 0101 alebo napíšete mail na studiozavinačslobodnyvysielac.sk prípadne na našu stránku. E, pred pesničkou som hovoril o tom, že tak naznačil, že je tu ale jeden problém, jeden argument, ktorý majú povedzme mainstreamáci, tak toto poviem, vo Vrecku a ktorý vyťahujú v prípade Rodovského fóra a to je osoba organizátora Rodovského fóra. Organizátorom totiž to je istý pán Vladimír Jakunin. Je to človek, ktorý, teraz vám prečítam, čo o ňom píše český český mainstream. Tak, je dobře známo, co je Jakunin zač. Veľmi blízky přítel ruského prezidenta Putina, ač činný ve státní firmne, je to nesmírne bohatý človek údajne miliardář. Moskevský jestřáb. Figuruje na sankčním seznamu, ktorý sestavili USA a Austrálie. Zeman ho oslovuje môj přítel. Jinými slovy je Vladimír Jakunin ten nejhorší produkt putinizmu. A, takto som sa to dočítal, neviem, teraz už si nepamätám presne portál, kde to písali a skrátka je to z, z vašej nejakej českej stránky. A takto je teda vnímaný hlavný zakladateľ alebo pravidelný organizátor týchto diskusných fór pod názvom Rodovské fórum, ktoré sa už inak tento, mes, tento rok konal 13. ročník. A, a takto je teda vykreslovaná v mainstreame osoba e, organizátora týchto podujatí. Teda je to človek, ktorý je na sankčnom zozname, blízky priateľ Vladimíra Putina a najhorší produkt putinizmu. Uh, predpokladám, že ste Vladimíra Jakunina tam stretli aj osobne, on zrejme mal aj nejaký príhovor. Mm-hmm. Uh, teraz najskôr tak, že tak ľudský. Na akým dojmom na vás pôsobil? No, já som s ním dělal dokonce rozhovor a, a pretože jsem si říkal, že ten človek eh, je českých médiích eh, docela dost eh, demonizován a že by bylo dobré udělat si taky nějaký dojem, jako prostě se s ním potkat, takže jsem hned eh, od začátku uháněl rozhovor přes jeho asistentku a nakonec se to podařilo, takže ten rozhovor někdy v budoucnu, až to zvládnu někdy v příštím čísle, tak bude, bude mm, zveřejněný. A ten Vladimír Jakunin působí, je, je to velice inteligentní člověk, um, jako hodně, hodně si libuje v těch uh, debatách, jako tomu jde, tomu svědčí, když třeba uh, moderuje nějaký ten panel, nebo teď tam jakoby řeční a mluví o tom světě, co se děje. Prostě tak uh, to je velice, velice jako zajímavý věci říkat ale samozřejmě jako ne, není to žádný beránek, to znamená, jako působí docela uh, docela jako ostrý, ostrý biznismen, tak asi mm. když mhm. je to člověk, který je uh, který mm, šéfoval dlouho ruským železnicím, což je největší zaměstnavatel Ruské federace. Zaměstnávají asi 1,2 miliony lidí, tak to asi nemůže dělat nějaký, uh, nějaký jemný filozof. Jo, takže jakoby působil docela, docela rázně. Myslím si, že uh, kdyby člověk třeba se s ním pustil do křížku, takže by to mohlo, <laughs> že, že, že by to byl silný protivník, hmm. nebo tak, jako prostě takový, jak, jak bych to řekl, no, jak, nikdo z těchto těch lidí, jako, já nevím, politici, miliardáři, je to prostě takový typ člověka, no. Ale uh, bylo velmi zajímavé s ním mluvit um, a říkal třeba zajímavé věci o tom, že uh, právě ta letošní, uh, úroveň toho letošního fora byla vyšší než kdy dřív, právě proto, že ta situace ve světě se zhoršuje, takže uh, o, tom, o tom mluvil a uh, mluvil o tom, že je třeba opravdu o těch věcech mluvit a konečně prostě zastavit um, ty vojenské manévry západu, protože to prostě k ničemu dobrému nevede a v tom ho tam hodně podporovali třeba uh, členové tam účastníci z Ázie nebo z Afriky a taky říkal jednu věc, to si pamatuju z toho, z toho rozhovoru, když jsem se optal na to, jak eh, třeba mm, eh, fungují lidi vlastně v Rusku po těch sankcích, jak to, že ten Putin má tak velkou podporu, Hmm. Tak on říkal, že jako se můžou dohadovat rusové, můžou dělat cokoliv, můžou být jakýkoliv, ale když jde do tuhého, tak, eh, tak jsou uh, semknutí, nebo tak se hmm. umí semknout. Jednotný, ano. No, on hmm. říkal, takže uh, Russian people are united. A my jsme se předtím bavili o tom, jak se píše tady v českých médiích, tak já jsem říkal, že no, Czech people are manipulated. Mm. Jo, tak uh, <laughs> jsme se jakoby bavili a jinak on, on tam opravdu říkal, říkal docela, docela zajímavé věci a jako on je, myslím, i profesor, nevím, jestli politologie nebo něčeho, takže rozhodně to není nějaký, <laughs> nějaký uh, jako hlupák nebo nějaký prostě normální, normální prostě biznismen a šéf toho, mm, jak se jmenuje, World Public Forum, ty hmm. organizace, co to, co to pořádá, takže jako asi bych se s ním jako nekamarádil, ale e, zase bych ho vůbec nedémonizoval nebo No dobre, počkajte, že to, to vravíte ten svoj taký, taký ľudský názor hmm, teraz ano, na ano. neho, ako, ako na vás pôsobil, ako vy ano. máte s ním skúsenosť a teraz, že a teraz Nevadí vám, že je to človek, ktorý je na sankčných zoznamoch a proste miliardár, osobný priateľ Putina. Nie to, ne, nevyrušuje vás to, že viete, že keď viete, že takýto človek toto fórum organizuje, tak nie je to také, že fúha, že trošku taká kontrolka začne blikať hlave? No, řeknu to asi takhle, no, vše, všechno nemůže organizovat Soros. Jo, že ono prostě, to bychom, to je to stejný, jako když třeba někdo někde jakoby pracuje, chodí do práce a teď si řekne prostě, no jo, ale tam, tam já přece nebudu chodit pracovat, když to vlastní Coca-Cola, nebo když to vlastní, eh, to, to, to je prostě pořád to stejný jako mě. Ehm, já jsem tam jel hlavně proto, abych to viděl. To znamená, abych viděl, jestli to je opravdu nějaká jako Eh, bizarní akce ruské propagandy, anebo jestli, jak to vlastně vypadá, kdy, podle toho, co se tady o tom píše. A byla to, řekl bych, eh, vysoce kvalitní konference, kde byla účast celého světa a ty účastníci byli fakt pestrý a dokonce tam byli uh, samozřejmě i lidi, to nebylo jenom, že všichni si tam notovali, ale byli tam i právě lidi, kteří měli jiný názory, byli tam ty bývalí pracovníci Světové banky a tyhle ty, kteří zase jako oponovali, takže se to tam trošku hádalo, ale jako bylo to úplně perfektně zorganizovaný a prostě, no, jako ta kontrolka, jakoby vždycky, vždycky musí jakoby blikat, vždycky, jako, já, nevím, já, já ani neznám miliardáře, u kterého by neměla blikat, jo, nebo Hej jak byste se stal miliardářem. Jasné. Jo, že to je to, je, to je to, že si jakoby lidi říkají prostě, že jako to je dobrý miliardář, to je špatný miliardář. Já si myslím, že když chcete být miliardář nebo politik nebo oligarcha nebo prostě prezident země koule, tak eh, bez ostrých loktů se jim nikdy nestanete, i kdybyste hmm. uh, eh, kandidoval všude, i kdyby to prostě na to musíte mít eh, být určitý typ člověka. A myslím si, že ty typy těch lidí se tolik ani nemění. Samozřejmě liší se v tom, jaký kdo má eh, třeba záměr nebo jak si v té roli vede, ale jako ne nehledal bych tam žádné beránky obecně v těchto Hej, áno, to je pravda, že eh, netreba ich vykreslovať ako beránkov, ale na, ale na druhej strane. Keby sme to otočili, a teraz by sme povedali, že eh, ja neviem, že vo Washingtone organizuje nejaké fórum, osobný priateľ Baracka Obamu, že bohatý človek a osobný priateľ Baracka Obamu, tak mám pocit, že naše médiá, veľké mainstreamové, by s touto informáciou nemali problém, lebo by povedali, že a čo je zlé na tom, že je tento človek osobný priateľ Baracka Obamu. To je už samo o sebe teraz ako niečo strašné, však nech sa kamaráti s kým chce, po prvé. A po druhé by náš mainstream zrejme povedal, že a čo je zlé na tom, keď je niekto bohatý, že to je teraz, za toho musíme proste hneď e, zvoziť pod čiernu zem, iba za to, že má niekto veľa peňazí. Však, veď my máme sami prezidenta Kisku, ktorý má veľa peňazí a teraz vám povede, no a to je hriech, že má veľa peňazí. Hej? Čiže to je zase optika, ako sa na to pozriete, lebo zase za normálnych okolností, keď je niekto len priateľom Putina a len miliardár, tak to ešte samo o sebe nemusí znamenať, že celé fórum musí tým pádom byť zvozené pod čiernu zem, lebo si dovolil takú nehoráznú vec, že pozná sa s Putinom a má peniaze. Viete, že to tiež treba dodať, že toto ešte nie je argument na to, aby sme to e, očiernili a, a zhodili a, a zakopali do zeme celú akciu. No. a zase e, to už se jim třeba tolik nehodí, protože e, Vladimír Jakonin byl do srpna ředitelem ruských železnic a pak odstoupil, um, ohlásil, že bude kandidovat na gubernátora nebo nějakého senátora, a, ale ještě by, uh, myslím, jako ne, ne řadového, tak asi. A potom najednou po schůzce s Putinem řekl, že do toho nejde a jako mluvilo se o tom, že vlastně došlo k jeho pádu, ale to už mu nikdo jakoby zase k dobru nepřičetl. To znamená, on je to takové účelové, a já jsem se spíš na tu otázku snažil odpovědět tak, že jsem jakoby to nerozlišoval, jestli je přítel Putina a, a miliardář jako ruský nebo přítel Obamy a miliardář americký. Spíš jsem jakoby popisoval, že vlastně nějakou tu typologii těchto těch lidí. Jo? A, a to, co samozřejmě dělají mainstreamová média, že e, ty, ty jsou schopní, ty, ty říkají, že Soros je filantrop pro boha. To je prostě člověk, který organizuje barevné revoluce a říkají, že je filantrop, jenom proto, že prostě má nadaci. No je, on je filantrop, však on to financuje, však nemusia si to financovať. Sami tie revolúcie oranžové, farabné, on im to eh, organizuje a financuje, tak, tak je filantrop v tomto smere, viete, no, že? je filantrop. No, tak... Je za demokracii. No. A ten uh, ještě Kiska, ten váš, jako taky tady z něj, to, to, to vždycky když čtu, tady z něj dělají jako uh, hrdinu a hej, píšou, že bychom ho, že bychom vám ho měli závidět. Mm. Aspoň Slováci nemusí za svého prezidenta stydět, tady ho úplně adorují. Ano. Jako, a, a nikdo neříká, jako ten člověk, že prostě zbohatl na hazardu. Tak co jako? No hlavně na hazarde. On hlavně zbohatol na biede iných ľudí, lebo mal uh, eh, spoločnosť splátkovú, Jo, no tohle je, to, čiže, myslel... čiže to ani nebol hazard, to je skôr o tom, že on proste na pôžičkách zbohatol, ktoré si no. brali chudobní ľudia a často ich nevedeli splácať. No ale viete, potom si vylepšil kádrový profil, potom sa stal dobrým anielom. Ja, však ja netvrdím, že treba medzi nimi hľadať paralelu ani netvrdím, že je rovnako zlý ako ten, ktorého budem teraz menovať. Len chcem povedať, že to sa tak robieva, že veď aj Al Capone, známy to americký mafián, svojho času, keď si potreboval vylepšiť kádrový profil, tak zriadil e, vývarovňu pre bezdomovcov a veľmi intenzívne financoval charitu, takže niekedy proste rôzne lumpovia si chcú vylepšiť kádrový profil. Netvrdím, znova to opakujem, netvrdím, že Kiska je ako Al Capone, to zase nemusíte takto spájať. To bychom mu, to bychom mu, to bychom mu fandili. A, ale, ale na druhej strane ten dobrý aniel, možno, že čosi e, je tam niečo také podobné, že keď si potrebujete trošku vylepšiť kádrové profily, tak urobíte dobrého aniela a zatrepete krídlami. Na druhej strane, dobré, objektívne treba zhodnotiť, že naozaj cez toho dobrého aniela sa pomohlo mnohým, aj deťom chorým, aj, aj iným ľuďom, takže ako zase klobúk dolu, že sa aj podporila dobrá vec, naozaj, aby sme boli objektívni. Ale, ale späť, ale, na, nech, pardon, sa, pardon, nech sa pardon, páči. Ešte, ešte, jestli môžu, Boris, ja vám do toho skočiť, abych to hmm. zapomnel, jo ale tam je ještě přece taky důležitý, že jo, uh, nejenom co kdo dělá, ale taky proč to děláš. Jo. Takže třeba já jsem v šifře, eh, my jsme v šifře psali o Rockefellerech, kteří uh, eh, taky, že jo, tento vlastně vymyslel ten princip, jakože aby uh, vypadal jako filantrop, tak založil všechny ty, všechny ty nadace a pak se v nich ztrácely ty miliardičky a tak dále a už to nikdo, už to nikdo nedahledal, ale taky je to prostě filantrop, takže Soros, hmm. Rockefeller, všichni jsou to filantropy a uh, samozřejmě, kdyby, když jsou z Číny a z Ruska, tak to jsou, tak to jsou oligarchové a gangstři. To je, viete, to je ten, to je ten žiaľ Bohu, ten hrôzostrašný dvojaký meter, že keď je niekto priateľ Baracka Obamu a je bohatý, tak je to v poriadku. Keď je niekto priateľ e, Vladimíra Putina a je bohatý, tak je to proste najhoršia forma putinizmu na svete. No máte niečo podobné ako E, teraz s tými plotmi, ktoré sa stavajú proti migrantom, že keď stavá plot Maďarsko, tak je to nehumánny a zlý plot, e, hmm. nesolidárny, kde proste hynú tisíce ľudí a proste to je absolútne dno ľudskosti, čo Maďarsko urobilo a tak ďalej a tak ďalej. No ale keď podobný plot postaví Rakúsko, tak Rakúsko postavilo humánny plot. To je plot, ktorý je úplne iný ako ten maďarský. To sú dva, ale úplne rozdielne ploty, kdežto ten maďarský je zlý a ten rakúsky, to je ten dobrý plot. To je ten, ktorý je v poriadku, to je ten, ktorý nič zlé nerobí. Viete, že v takýchto dvojakých metroch žijeme a toto je vlastne to, čo mnohých ľudí trápi, hnevá a, a cíti ako krivdu, že toto je ten svet dvojakých metrov. To je pravda, ale právě proto bychom se mu měli snažit porozumět a vždycky hledat jakoby ty motivy a, a já se snažím právě v tom časopise hodně popisovat eh, ten systém, jak to funguje a jak prostě tyhle ty manipulace rozpoznat a ono nemá cenu, eh, si myslím, teď už se nad tím nějak jako pozastavovat, to už víme dlouho, ale spíš eh, jako hledat, jak ten mainstream pracuje, protože když se to naučíme, tak tam je spousta oni tam řeknou spoustu té pravdy, ale jakoby musí se to číst jak to, uh, jakoby mezi řádky. To znamená, že to, to, to už podle toho, jak to postaví, uh, co tam řeknou, tak už se dá vlastně uh, odhadovat, jak to asi bude přibližně jako doopravdy. Takže jako z toho, z toho prostě vycházet, jak to dělají a všímat si toho, myslím, že by byla chyba to nesledovat, jo? že ty lidi jsou pak jakoby naštvaný, tak to nesledují, ale já to Eh, já bych doporučoval to spíš sledovat a snažit se v tom eh, hledat, eh, jakoby nebýt odkázaný na to, co vám kdo řekne, hmm. protože stejně ta manipulace může být na té straně mainstreamu, tak zase, když potom budete věřit úplně všemu, co jde z té alternativní scény, tam jsou taky prostě různí lidé s různými záměry a taky prostě různé kvality, takže zase by byla taky chyba věřit automaticky všemu, co se tam napíše ale musíte si sami hledat. Sami hledat prostě uh, to jako, uh, aha, takže on říká tohle, hmm. uh, pak se stalo tohle, říká to zrovna v tuhle chvíli a pak se to začne jakoby spojovat, když se v tom trošku, trošku zorientujete, zorientujete. To, je to stejné, jako když najednou prostě se dozvíme, že všichni rusové dopovali, všichni ruští sportovci, a uh, tak si zase říkám jako, aha, a ty ostatní ne, nebo jak byste chtěl já nevím, uh, ujet Tour de France jako 200 km do kopce jako eh, be, bez toho, tak víte, víte co, jako najednou prostě hmm. systematicky do, dopovali a ty ostatní systematicky ne, tak vždycky se ptát, aha, pr- takže prostě válka pokračuje jinými prostředky. Jo, a takhle prostě se v tom jako snažit jako číst, proč to asi zrovna teď a jak to je. A pak tam jsou vždycky ty různý letadla, že jo, a to, a to všechno jakoby učit se trošku v tom, v tom jako hledat, protože tam se dá najít spousta věcí. Mm. Len treba jedný dýcho dodať, že eh, bežný človek nemá na toto čas, viete, že eh, rieši koľko razy také otázky bežného života a koľko razy až prežitia, že jednoducho nemá čas na takéto podrobné sledovanie a porovnávanie, lebo je rád, že príde z roboty a že má chvíľu voľného času, zvali sa pre televízor. Ani mu to možno nemožno mať za zlé, No a potom proste sa dejú také veci, že vás môžu aj úplne okate klamať a nevšimne si to. No, to je, tá, to, je to smutné. Mm, ale, ale jak už jsem říkal, já mám trošku teďka podezření, že v téhle té fázi, kdy už to je, hm, já si myslím, že třeba před hm, pár lety, že to ještě nebylo tak eh, vidět, jo? Že, že to ještě nebylo tak jako zřetelné, ta manipulace je docela sofistikovaná, ale mm. že hmm. teď už dochází k takovým věcem, že opravdu ti, co to vidět chtějí, tak už to vidět uh, začínají. Jo? Hmm. Každý je jinak daleko, každý má svoje tempo, ale že teď už se prostě těch starých pozic drží jenom ty opravdu tvrdohlaví a zaťatí, a musí si sami zodpovedieť, eh, z jakých důvodů to dělají, mm. proč to dělají. No, keď takto o tom rozprávame, dáme si jednu priliehovú pesničku a potom pôjdeme na maily, ktoré tu máme a potom ešte na jednu výhradu, <laughs> ktorú som tiež objavil v českom mainstreame ohľadom eh, Rodovského fóra. Ale dáme si teraz takú jednu peknú vašu Česku od Honza Nedviedu. Práve o tom, čo sme sa teraz rozprávali aj spolu s Pálom Vidlákom. Zdvihám ruku k nebu a prapory ať vlají. Já narodil se dávno, to ještě voněl svět. A děda říkal hochu, to já když býval mladej a já mu tenkrát nevěřil, jak bych to vrátil zpět. Byli státou každej jinde, to přesně podle roku. Mládí chce si rozbít hlavu o kámen mudrců a pak jim 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy. Ale jak bába každý ráno řekla, hochu hlavně, že jsme zdraví. A, a pak jim 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy. Ale jak bába každý ráno řekla, hochu hlavně, že jsme zdraví. Povídal básník Seifert, že Majerovec holka, byla to ze pěkná ženská, i kotval za ní les. A zápotocký Tonda, ten býval vždycky smutnej, co dneska o tom víte. Zas nesmí, smí se dnes, dřív nepustili usa, dnes Rusa zase nechtěj, jen pořád nějaký oni nám dirigujou svět. A proč nám 40 let lhali, a dneska žil jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla, boku hlavně, že jsme zdraví. Celých 40 let lhali a dneska žil jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla, boku hlavně, že jsme zdraví. Já nevím, co si vybrat, ale když tak mám Prahu, bál jsem se těch minulej, až svíral jsem den. Jenže dneska výjdu před barák a bojím se snad ještě víc, je město moje německé a ruské ve svých zdech. A kdo krade v téhle zemi, má si je komunisti dříve a vlády stojí opravdu. Promiňte za prd, a to nám 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy. Ale jak bába každý ráno řekla, hoku hlavně, že jsme zdraví, celých 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy. Ale jak bába každý ráno řekla, hoku hlavně, že jsme zdraví. myslím, že veľmi podarený kúsok z repertoáru známych českých spevákov. V tejto chvíli len Honzu Nedveda, ale samozrejme veľa razy tam bol aj jeho brat František. Téma dnešnej relácie je už tak trošku široko spektrálnejšia, nebavíme sa len, ale tá téma znie Rodoské fórum, na ktorom bol nedávno priamo prítomný môj dnešný host, pán Milan Vidlák z časopisu Šifra. E, pred pesničkou som spomínal, že pôjdeme aj na nejaké maily, takže pozrime sa na ne. Hanka sa vás pýta, že keď ste spomínali, že teda Slováci a Česi túto vec odignorovali, že média tam neboli, že či ste si všimli nejakých zahraničných novinárov a ak áno, tak z akých krajín tam boli? No, byli tam Číňani, Američani, uh, ten ze Špiglu, Němec, um, myslím, že eh, Helsinki Times, takže Finové tam byli. A pak, eh, no, on jich tam bylo docela dost, hmm. ale oni, <laughs> bylo docela vtipný, že oni nějak udělali cedulky, že prostě všichni jsme tam měli, jakože jsme Rašia. To znamená, tam ten ze špíglu, ten, <laughs> ten, prostě Matias Šip, tak tam měl jako, že je taky Rašia, takže oni <laughs> asi nás pojali. Jako, Všetci jste byli z Ruska. Všechny <laughs> jsme byli z Ruska, tak já jsem si říkal, mě to nevadí, protože stejně, když jsem tam byl a když něco napíšu, tak mi stejně říkají, uh, eh, že, že, jsem, že jsem Rusky, takže to, takže to ani neopravujte. Mhm. <laughs> Takže ste všetci mali Raša. Že jsme všichni měli Raša, ale no. že to bylo docela pestrý, že tam byli právě jakoby Finové, Němci a ty, ty evropský a pak hodně ty azijský, ty tam, hmm. ty tam byli Číňani, Rusové samozřejmě. Čiže tam bol široké spektrum novinárom Aha. z rôznych krajín a to už taká, neviem, otázka, že či budete na to vedieť odpovedať, ale to boli ľudia akože z tých serióznych médií, alebo skôr také alternatívne médiá tam no, prišli, no, to byli, to bylo, to, to, to byly normálně právě z těch, eh, tam, tam z těch alternativních hmm. ani moc nebyly asi. No jasné, keď spomínate Spiegel no, no, nemecký, no. však to je Právě jako Spiegel, teď to je nej, nej, nejdůležitější německý časopis. Hmm. Helsinki Times to taky asi není žádná, žádná konspirace. Hmm. A ty Číňani tam nevím, a pak tam byly ty hlavní ruský, ty jsou ty normální, jako těch tam bylo dost, ty um, Ježiš, teď nevím ty jejich názvy, ale Jasné. tam byly taky, taky pestrý, takže jako já myslím, že to bylo pokryté docela slušně. Hmm. A nevím, jak to je třeba na té Valdaji, tam možná si myslím, že to ještě víc, protože tam eh, vždycky, tam jsou ještě třeba ty BBC a tak, ty tady asi nebyly, ale celkem si myslím, že tam bylo několik desítek novinářů a docela jako poctivie sa snažili. No na Valdaji však to tam, aj bolo počuť v tom úvodnom zvuku, ktorý som púšťal od Jana Čarnogurského. Na Valdaji je to tak, že jednak sú tam novinári z rôznych krajín, zo serióznych médií, a ako popisoval, napríklad chodí tam pravidelne maďarský novinár z nejakého seriózneho denníka a keď sa skončí Valdaj alebo počas Valdaju mu z rôznych médií volajú a robia živé vstupy odtiaľ. Čiže a podobne Poliaci, Čiže vlastne zistujeme tak pri jednej akcii, ako aj pri druhej a bude to zrejme podobne aj pri ostatných nepohodlných akciách, že my tu žijeme tak špeciálne Slováci, čo si v takom váku uzavretom, že tam proste nikto nepríde za Slovensko, za Českú republiku z tých veľkých serióznych, myslím, médií. Vy ste tam boli za alternatívu, ale z tých veľkých serióznych médií proste nikto. A to je také zvláštne, že, že my sme takí, tu taký ešte, ešte západnejší ako západný, viete, že <laughs> sa, no, tak, no, no. sa tak niekedy deje, že, že niekto chce byť pápežskejší ako pápež sa u nás hovorí, ešte, ešte silnejší veriaci chce byť. Tak toto je také, že my sme tu západnejší ako západní. My sa tu veľmi snažíme byť úplne prozápadný, taký, že až, až sami si zablokujeme tieto akcie. Kdežto no, na západe to je proste bežné, že sa o tom informuje. No, to je také zvláštne. Ono by to bylo, ono by to bylo Borisy, velmi, veľmi složité, protože kdyby tam jeli, tak eh, myslím si, že půlka z nich eh, by byla úplně v šoku, co by tam slyšelo, tak by třeba jim bylo špatně a teď by nevěděli, co mají s tím dělat. Že jo? Teď by nap- nemůžou napsat jako v pátek úplně něco jiného než v pondělí, takže co, co by tam dělali. Že? No. Tak je lepší tam radši vůbec nelít. E, ďalší mail tu máme od, e, od, od, od, od Anny. Asi pred dvoma týždňami vyšiel v Českom týždenníku téma rozhovor s českým arabistom Petrom Pelikánom, ktorý e, stážoval na arabských univerzitách v Egypte, v Sudáne, Afganistane, Tunisku, v Libanone, Iráne a pôsobil ako konzul Sudánu v Českej republike. Momentálne prekladá v českých deten činných utečeneckých táboroch. Nemám dôvod mu neveriť, že to, o čom hovorí, dobre pozná. Rozhovor mal názov Európu čaká krvavý stred a pogromy. Tento názov článku hovorí za všetko. Chcela by som sa spýtať pána Vidláka, čo si on myslí, ako dopadne utečenecká kríza v Európe. Skutočne nás čaká krvavý stred, alebo situáciu Európa vyrieši? No, Myslím si, že Evropa ta asi nevyřeší vůbec nic, e, že za Evropu to bude muset řešit někdo jiný. A já jsem právě o tom e, teďka taky psal e, v tom novém čísle, takže to bych asi doporučil, tam se tomu hodně věnujeme. I tomu vlastně, proč všichni utíkají do Německa, že to nevypadá úplně spontánně, celá tahle ta migrační vlna a tak dále ale o tom teď mluvit nebudem, jenom bych k tomu řekl to, že si myslím, že pokud eh, vlastně Rusové a Číňani eh, nezastaví eh, Američany jako jinde, někde, právě třeba v Sýrii, takže pak Evropa to nezvládne. Ale že, že to prostě, že, to, že ta Evropa sama to nezvládne, ale že to za ní musí vyřešit někdo, někdo jiný a v tuhle chvíli si myslím, že jako Rusko nebo Čína nebo jakoby oni, oni dohromady. Protože teď už uh, tom taky hodně píšem, že teď už v podstatě probíhá jako otevřený střed. Když se podíváme do té Syrie, tak to jsou, že jo, je to klasická zástupná válka, takže tam prostě na jedné straně uh, Rusko bojuje proti teroristům, kteří se už čtyři roky snaží svrhnout eh, Bašara Asada a uh, američani místo aby eh, taky bojovali <laughs> proti těm teroristům, tak je vyzbrojují a platí je a eh, prostě snaží se sesadit Bašara Asada. Takže v podstatě jako můžeme se tvářit, že tam bojuje Bašár Asad proti, proti uh, islámskému státu nebo proti opozici, nebo oni říkají umírněným já nevím, um, umírněné opozici, což teda jako do toho počítají třeba Al-Kaidu tak eh, že vlastně to je jenom ta zástupná válka, ale že už otevřeně vlastně proti sobě jdou američani s Rusy a tam já to vidím, že když se to vlastně nezastaví tam, kde se to děje, eh, to se hodně na tom, o tom mluvilo i, v tom, i na tom Rodosu, že uh, jako jak chcete řešit tady migrační krizi, když tam prostě jsme rozbombardovali půlku světa a pořád to tam prostě ničíme, no tak uh, se musí prostě zastavit to tam a pak to může Evropa zvládnout, ale pokud to bude pokračovat tak, jak to pokračuje, že nám sem budou posílat uh, jako statisíce lidí do Německa, tak, tak uh, si myslím, že to nějak ani moc řešit nejde, protože jak, jak to můžeme řešit? Takže v tomhle jako já spíš spolehám na to, že se ta situace vyřeší jakoby mimo Evropu, protože jakmile dojde uh, na, se to začne mlít už v té Evropě, tak to, hmm. už, eh, to, už bude, to už bude horší. Takže vidíte jedině záchranu zo strany Ruska alebo Číny, eh, podobne ako teraz Rusko koná v Sýrii. Aj keď no, v Sýrii to ešte nie je celé ukončené, však Spojené štáty nie sú veľmi nadšené, že im tam Rusi eh, sa do toho nejakým spôsobom vmontovali. No práve. a, lebo veď tak Američania predsa bojovali s islamským štátom veľmi <laughs> úspešne a teraz prišli Rusi a celé to tam proste komplikujú. Dokonca ja som práve zavesil ku nám na Facebook e, správu, neviem, či ste zachytili. Vyšla taká správa, že USA by mali zvážiť zriadenie bezletovej zóny v Sýrii. A teraz, že... To řekl kto? <laughs> E, to řekl, počkajte, hneď si to otvorím, aby som vám nepovedal hlúposť. Nebyl to McCain třeba. No počkajte, nie, nie, nie, McCain to nebol. Mm, si to otváram. Hovorca Bieleho domu to povedal, že americká administratíva eh, by mala rozmýšľať o možnosti vytvorenia bezletovej zóny a dôvod je, že teda by to napomohlo v rámci boja proti extremistickej organizácii Islamský štát. A teraz budem maximálne eh, ironický, že to je dobrý nápad. To je skvelý nápad. E, Spojené štáty by mali naozaj asi zaviesť bezletovú zónu, zónu nad Sýriou, pretože islamský štát má veľmi silné letectvo. Tak treba bezletovú zónu, uh-huh. lebo oni majú veľmi a moderné a, a, a obrovské počty lietadiel má islamský štát, takže naozaj treba zaviesť v rámci efektívnejšieho boja proti islamskému štátu treba zaviesť bezletovú zónu. To je tak výborný nápad. Pomohlo to už v Libii, ne? Tak proč ano, to, proč to ano, Tak. Ale samozřejmě tady právě o tom jsem mluvil předtím, že, jo, že je třeba čist mezi řádky, takže vlastně tam samozřejmě nejde o žádný islámský stát, ale pokud uh, mluvčí Bílého domu řekne, že by bylo dobré zřídit bezletovou zónu nad Syrií, no tak jasné, že to není proti islámskému státu, ale proti Rusku, že jo? Hmm. No lebo asi veľmi intenzívne <laughs> sa pustilo do tých islamistov, až tak veľmi nemalo, podľa všetkého. No, ale nie je to téma našej dnešnej relácie, takže veľmi sa tomu venovať nemusíme. Len som tým chcel povedať, že ani tá Sýria ešte nie je celkom vyriešená, lebo Spojené štáty nie sú veľmi nadšené akú úlohu tam momentálne zohráva Rusko a dá sa teda predpokladať, že aj v prípade utečeneckej krízy by sa Spojeným štátom nepozdávalo, keby nejak to tu rozhodli Rusi s Čínou riešiť zrejme by z toho asi mali vrázky na čele. A čo som ešte chcel povedať, a preto k tomu smerujem, lebo pomaly ten náš čas sa nám tak ukrajuje dosť významným spôsobom. E, ja som si vám, pán Vidlák, ešte našiel jeden vážny argument proti, e, proti tomu rodovskému fóru. Jednak ten, ten vážny argument je samotný Vladimír Jakunín, teda organizátor, ktorý je ako ste počuli, ten najhorší produkt putinizmu, ale ono ešte je, ešte jedna horšia vec tam je. Zase budem čítať z českého mainstreamu. E, Svetové veřejné fórum i dialog civilizácií zároveň nesou mnoho znaků, ktoré prokazují, že ich skutečnými režiséry sú ruské tajné služby. Miloš Zeman sa už v minulých letech účastnil fóra treba s šéfem České komunistické strany Vojtechem Filipem. Na Rodosu ho doprovázal legendárny plukovník Zdenek Zbytek, vojak, ktorý chcel v roce 89 použiť proti opozícii armádu, zakladatel klubu Rusko, ktorý je pomerne klíčovo v institúcii prosazujúci zájmy Kremlu v Českej republice. Takže ešte raz, ono je to ešte horšie, pán Vidlák, vy ste totiž to podľa všetkého nie len, že išli na akciu, ktorú si dovolil organizovať miliardár a kamarát Putinov, ale ešte dokonca všetko naznačuje tomu, že skutočnými režisérmi tohto fóra sú ruské tajné služby. No tak byla, byla tam jedna taková uh, pěkná slečna, co mi dávala croissant, tak možná to byla, možná to byla agentka. No, a kafičko mi taky dala tam, tam na chodbě, tak to, doufám, že to, doufám, že, doufám, že to nebyla nějaká, doufám, že nebyla z KGB. Takže toto je ten vážný argument ruské tajné služby. Tam, tam, ich to, tam to zavedlo mainstream a zrejme aj z tohto dôvodu teda sa nejakým spôsobom odmietajú. No, eh, a to je fakt samozřejmě úsměvný, ale já bych ještě, uh, eh, Boris, jak jste říkal, jak jsme se bavili o těch, o tých médiích, vlastne o tom, hmm. jak, eh, jak prostě interpretují, nebo spíš neinterpretují neinterpretují ty události. Tak já jsem dneska objevil velice zajímavou zprávu, že česká uh, nezisková organizace, takzvaně uh, Člověk v tísni, to asi znají i Slováci, tak no. uh, že na školách se snaží uh, vysvětlovat žákům, uh, jak mají poznat ruskou propagandu a čemu mají jako věřit, aby jim vysvětlili, jak to teda mají všechno chápat. Mm. A samozřejmě tuhle organizaci třeba taky spolufinancuje Soros, tak to jenom tak jakoby na okraj. Ale velmi mě to pobavilo, že vlastně nestačí to, že, nám tady, že nás tady krmí od rána do večera těmi, těmi eh, bludy, ale ještě prostě se to musí podchytit jako ve školách, aby náhodou třeba uh, nikdo nevěřil, nikdo nevěřil tomu, že třeba jako, já nevím, uh, Eh, napíšeme, napíšeme něco, co je třeba trochu, trochu jiný, než napíšou oni, nebo úplně jiný. Prostě nesmí se to ponechat náhodě, takže jako začneme. Já myslím, že už do školky by, měli, no. by, by měl nastoupit člověk v tísni, aby to bylo, jako, aby to bylo jistý. No viete čo, jedna vec je, čo organizuje človek tísni, ale druhá vec, keď už teda sa bavíme o tých novinároch a vôbec o tom, ako teda bojovať s tou propagandou, e, ja neviem, či ste zachytili, ale ja som sa tomu venoval v kedy v útorok som sa venoval e, tomu s jedným človekom, ktorý inak od vás z Českej republiky, ktorý má u nás pravidelnú reláciu Hodina vlka. A e, my sme totiž to sa bavili o tom, že tak v Čechách, ako aj na Slovensku, mainstream zase raz mainstream proste stále prichádza s tými informáciami, že, Čes, že ruská propaganda je v krajinách strednej Európy, špeciálne tých východných krajinách, ako je Česko, Rusko, e, Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, my sme tu extrémne vystavení ruskej propagande a že teda tá ruská propaganda už naberá také obrovské obrátky, že s ňou treba niečo robiť. Už v lete um, akoby europoslanci zaviazali uh, vedenie EÚ, že musí nájsť nejaký spôsob, ako s touto propagandou účinne zápasiť. No a e, tak ľudia v Bruseli teda dali hlavy dohromady a vymysleli spôsob, ako teda čeliť tej ruskej propagande. No a práve nejak tento týždeň, alebo to teda koncom minulého sa objavila e, správa, e, ktorá konštatovala, e, že počkajte, ja, by som, ja to prečítam, by som vás neklamal, že EÚ vyrazila do boja s ruskou propagandou a spustila dlho očakávaný server, ako sa v správe uvádza, EÚ zriadila na boji s proruskou propagandou jednotku, respektíve akúsi mediálnu armádu, ktorá si kladie za cieľ ukázať, koľkým klamstvám z ruskej strany je vystavené publikum a tak teda vznikla mediálna jednotka pod názvom Startcom East. A vy tam dokonca máte aj, e, Česká republika tam má jedného svojho človeka, e, teraz si nespomeniem presne na jeho meno. To je možno lepšie. Momentálne je to zložené z piatich ľudí, a, a, a ďalších v úzadí rôznych blogerov, samozrejme ľudí z mimoládnych organizácií, tak. Čiže by ste zachytili túto správu, že takéto niečo vzniklo? Mediálna jednotka určená na odhaľovanie ruskej propagandy na portáloch internetových v rôznych médiách. Zachytili ste to? Tohle ne, ale právě ten člověk v tísni uh, založil nějaký podobný server, to se jmenuje, myslím, Factus. A tam taky, jako tam zase bude vysvětlovat, Eh, když někdo třeba řekne něco, co se jako nemá a nesmí říkat, tak tam to jako vysvětlí, jak je to doopravdy. Hmm. Tak eh, to je vlastně podobný ten princip, takže takhle to asi rozjíždějí na více frontách. A my jsme to vlastně eh, rozoberali s tým vlkom podrobnějšie oni už vydali aj prvý, to bude taký týždenník vychádzať, kde oni po <laughs> týždni proste zhrnú všetku tú propagandu, ktorú objavili a už vydali prvé číslo a bolo to totálne fopa, lebo uh, treba si tú reláciu vypočuť, on to tam presne aj menuje vlk, že aká správa to bola, ale skrátka ide o to, že eh, označili istú správu za proruskú propagandu a keď tento môj host proste po nej pátral po zdroji, tak sa dostal k, k, k koreňom tej správy. Ako prvotný zdroj bol, <laughs> viete kto? Wall Street Journal. No. Ale to si už oni, tí, tí piati bojovníci z tej jednotky, ktoré, ktorí berú, ja neviem, 120 tisíc prepočte korún mesačne, či koľko, proste strašné peniaze. To si už oni ako nedohľadali, že, že, že, že to, čo označili za ruskú propagandu, že to proste vydal Wall Street Journal, čo je americký proste mainstreamový e, portál, alebo teda denník, ja neviem, proste. Ale e, toto, toto ne, neodhalili a spôsobili si tak ako dosť takú nepríjemnú situáciu čo je ale zvláštne a to už ako naozaj asi končí všetká sranda, že, že takéto veci zrejme budú vznikať na boj proti ruskej propagande, čo treba povedať, že tváriť sa, že tu ruská propaganda nie je, je podľa mňa hlúposť, lebo iste tu je. Mhm. Ale viete, je hrozné, že sa nepovie to B k tomu, že musíme zriadiť jednotku na boj proti ruskej propagande a proti americkej propagande, čínskej, čínskej propagande, ja neviem, nemeckej propagande, akejkoľvek propagande, ktorá tu je. E, my proste žijeme momentálne tu v Európe, na našom Slovensku a vy v Čechách, proste v stave, že tu je len ruská propaganda a nič iné tu nie je. Proste tu západná propaganda americká tu nie je, to tu vôbec momentálne nie je, proti tomu netreba bojovať ale momentálne je tu len a len ruská propaganda a na to musíme vymýšľať rôzne mediálne jednotky a hľadať spôsob, ako to proste potlačiť, ale nič iné proste nebudeme odhalovať. Akože povedať, že ale je tu aj, keďže je tu informačná vojna, tak by tu mali proti sebe stáť nejaké dve armády, ale nie. My v informačnej vojne bojujeme len s Ruskom, lebo len Rusko všetko robí. Viete, to je to hrozné. A my to stejne vyhrajeme, pretože ako čím víc oni budou tohle dělat, tak eh, tím více budou strapňovat, protože to se jako nedá, ta, to se nedá nějak eh, můžou se jako snažit, ale budou zvyšovat eh, tlak, ale budou dělat pořád chyby, protože oni se snaží už obhajovat jako neobhajovatelné a myslím, že už si z toho dělají lidi víc a víc srandu. Víte, čo, to jsem počul, že no, ja som mal 9 rokov, keď padol socializmus, čiže ja tú osobnú skúsenosť nemám, ale hovoria mi starší ľudia, že pred tým pádom režimu proste už si ľudia robili z neho srandu. Mm-hmm. Že už to, už to bolo vlastne také, že už aj tie masy tých ľudí, ktorí naozaj ako nemali prečo sledovať politiku, lebo aj vtedy mali ľudia iné dôležitejšie veci, bojovali o prežitie, o život a, a iné veci ich zaujímali a podobne to podľa mňa tiež riešili, že nesledovali všetko a nečítali všetky noviny, aby boli v obraze, ale už ako si aj tomu človeku, ktorý sa o tú politiku nezaujímal, tak už aj, už aj on skrátka pochopil, aké je to celé smiešne. A, a teraz mi hovorí jeden, jeden sociológ, kamarát, e, mi vraví, že no, že to je, to je takže my sociológovia to tak máme nejak vyskúmané, že, že akoby keď už je ten režim pred pádom, že už, už melie z posledného, tak jeden z ukazovateľí je práve to, že už si ľudia, už si radoví ľudia robia z neho srandu. Že to, že, že to je akoby taký, taký vážny prvý moment, že keď už ľudia prekuknú tú hlúposť celú a už je im to násmiech, vtedy je to väčšinou ako ukazovateľ celkom dobrý lakmusový papierik toho, že ten režim už to má spočítané svoje dny. Tak to mi to hovoril. To je sice pravda, ale bohužel my jsme v trošku horší situaci. A to proto, že ehm, jako to, že Evropská unie padne, to je, to je jasná věc to už je podle mě jako jistý, to už nemůže takhle fungovat, ale to, to není ten problém. Ten problém je s tím, že jsme na pokraji té války a že tam, tam, tam hrozí to nebezpečí, takže jako můžeme si srandu dělat z toho, jak třeba informují média, ale z toho, co se děje jakoby v Syrii a co se američani snaží, tak to, to není moc důvod ke srandě. Jako z toho mám trošku, trošku obavy a tam eh, prostě doufám, že budou zastaveni dřív, než právě uh, vypukne třeba ten chaos tady u nás, protože to by se jim hodilo. Mm. No, to je ešte jeden mail, že pýta sa zase Marek, že či bol na tejto akcii len Klaus alebo aj Zeman, lebo že zachytil, že v predošlých ročníkoch bol Zeman. že Ten tam ako vraj, vraj podľa médií urobil hambu viac ako, ako osohu. A že či teda tento rok tiež prišiel, alebo tam bol len Klaus? Ne, Zeman tam byl loni, ale to tam byl Klaus. Hmm. A on tam bol ten Zeman aj viackrát, či iba, iba, iba minulý rok mm, raz? To nevím, to bych, to bych, to bych hal, to nevím, ale Klaus mm. tam byl poprvé. Mm. Ja som aj pozeral ten, ten Zemanov prejav z minulého roka, tak sa mi to zdalo, že to asi nebolo kto vie čo. No, on, no. on není ve formě. Není čo? no a myslím, že už ani nebude. No. Tak ten, vidíte, a, na, nakoniec nám ešte toho Kisku budete naozaj závidieť tu na Slovensku. No, no. to, to, <laughs> To si ne. Ani nie? Ešte napriek tomu ste radšej, že máte tohto? Jako to, to no. si myslím, že <laughs> to, je teda ťažké. Počujete, u nás, u nás na Slovensku sa tomu hovorí, že, že z dažďa pod odkvap. Viete, že to si nenavyberáte. Že jeden no, ale ja myslím, že fakt jako ten Kiska je horší ešte. No, no. Tak horší, no. Keby, keby ste mali reláciu s, s redaktorom denníka N alebo denníka ZME, tak by vám povedal, že on je výborný prezident, že Slovensko v živote nemalo takého skvelého prezidenta, ako je pán Kiska. Mm. Je výborný, je úplne skvelý prezident a konečne Slovensko má poriadného prezidenta. No. Že to je uhol pohľadu. My tu v Slobodnom vysielači zdieľame trošku iný názor, ale to neznamená, že, že by sme si radi nepodiskutovali s niekým, kto má v tomto smere iný názor. A, a vôbec to neznamená, že by nemal dobré argumenty, ktorými by nás možno presvedčil. E, dokonca, dokonca, ale teraz nie Kiskovi, ale viem, že sme písali premiérovi Ficovi, že či by neprišiel, <laughs> som napísal, že, že však nech si sami nájdu voľný čas, kedy by sa dalo a tak mi odpísali, že, že v čase, keď to ja navrhujem, tak im to nevyhovuje, <laughs> tak, tak e, nakoniec toho nič nebolo, ale tak bolo by fajn, keby napríklad aj pán prezident prišiel sem do Slobodného vysielača, že by sme sa s ním teda mohli porozprávať to by no. bylo ideálně. To by bylo ideální, no ale no. jenom myslím, že třeba ten uh, náš prezident, že tak třeba před deseti lety by nemusel být špatný prezident, ale teď už mu to fakt nejde. Nejde, čo? No dobre, uh, te, mali by sme asi túto tému nejak ukončiť uh, tým rodovským fórom. Uh, vy ste tam teda boli, vy ste milo prekvapení otvorenosťou, ktorá tam jednoducho vládla a, a tým, čo sa tam vlastne rozprávalo, tým pochopením toho, že jednoducho E, nehovoria to len konšpirátori blázniví v Čechách a na Slovensku, ale dokonca na takýchto fórach aj rozumní ľudia. To človeka iste ako poteší a zároveň aj, aj nabije takou pozitívnou energiou do budúceho boja, že jednoducho nie je to ešte stratené, keď už aj títo ľudia o tom začínajú pomaly postupne hovoriť. Tak skúsme to možno uzavrieť takými vašimi plánmi do budúcna, možno aj s vašim časopisom Šifra mhm. e, a, a vôbec pod, máte v pláne chodiť na podobné podujatia? Sú ešte nejaké ďalšie podobné podujatia, ktoré sú mediálne nepokryté a hovorí sa možno o nich zaujímavo? Kde by ste v budúcnosti radi išli, odkiaľ by ste radi robili možno nejaké podobné rozhovory? No, jako určitě by, určitě by nebyl špatný ten Valdaj, protože to je ještě bych řekl možná ještě takový jakoby velkolepější hmm. akce, tak to... to tak asi vyšší liga, no, trošku ještě. No, no, no, já jsem třeba slyšel tam, eh, to bych taky doporučil posluchačům, ať si najdou, ať si najdou vlastně projev Putina, který tam měl, myslím, loni, jako tam řekl úplně všechno, to bylo, to bylo taky hodně otevřený. A teďka my máme na webu ještě takový video, kde právě se ho ptal nějaký takový šašek z BBC na Ukrajinu, to bylo ze začátku roku, a, a jako na to, jak je Rusko agresivní a ten Putin ho tam tak odpalkoval, že to prostě, ale jako fakt výborně, takže to si tam najděte, má, má, máme to tam, to je, to je skvělý. Takže tam bych třeba někdy, někdy rád vyrazil, ale myslím si, že tady teďka je spousta práce, tady stačí pokrývat ten Matrix, který tady vidíme jakoby okolo, to je prostě práce ten, ten den má jenom 24 hodin a ještě to člověk jakoby nestíhá. To, co se děje hmm. kolem teďka, je to hodně intenzivní období takže prostě myslím, že stačí popisovat nebo interpretovat se snažím vlastně i na tom webu, vždycky než vyjde ten časopis, takže se tam nesnažíme vlastně dávat jako těch zpráv jako desítky, aby tam bylo co kde kdo řekl, ale spíš vždycky vybrat něco třeba zajímavého, udělat nějakou jako glosu, aby ten čtenář nebyl zahlcený, každý den si mohl třeba jakoby o něčem popřemýšlet, hmm. že třeba tohle řekli tam a ve skutečnosti tady řekli něco jiného, tak eh, podívejte se, tam je zajímavý rozpor a tak dále. Takže teďka hodně se věnujeme i tomu, tomu webu a chceme, chceme prostě tu šifru, šifru rozšiřovat, protože tam opravdu si myslím, že, nebo jsem si jistý, že to je jediný časopis v Česku teďka, který je vlastně necenzurovaný a který za něco stojí, takhle by měsíčník. Hmm. A um, můžou si ho objednat právě i Slováci, z čehož mám velkou radost a můžou si ho objednat, že jim přijde až domů a nebudou platit ani poštovný, ani dopravo. je to jenom za 2,40, takže to se mi povedlo nastavit tak, aby, protože vždycky to stojí dvě stovky nebo tři stovky mm. a my to máme jakoby vyloženě za tu cenu, jakou to stojí jakoby normálně, takže za ty 2,40 eura přijde to až domů a teďka sledujte ten web, protože tam budeme mít teďka různé vánoční balíčky, akce, takže to bude za super cenu, že se můžete s tím časopisem seznámit a věřím, že to je prostě úplně, úplně jedinečný čtení a věnuju tomu vlastně všechnu energii a všechen čas a hmm Chtěl jsem to, aby to právě nebylo jenom pro Čechy, ale i pro Slováky, takže teďka to jde a pro ty, co nechtějí časopis, jakoby tištěný, tak máme úplně skvělou elektronickou verzi, takže na tom jsme zamakali a můžete to číst na mobilu, na tabletu, na PC a tím vlastně samozřejmě mi pomůžete, když si objednáte hmm. uh, ten časopis, že bude moc ten web ještě být lepší a myslím, že teď je úplně fantastické, já jsem s tím fakt spokojený. Takže no, v konečnom dôsledku Môžu sa nám ísť poslucháči naši pozrieť na ten web e, a zhodnotia sami, e, Určite. do akej miery máte pravdu alebo nemáte. Na dnes všetko, ďakujem veľmi pekne, hlavne teda za váš čas a za informácie, s ktorými ste sa podelili s našimi poslucháčmi. E, ďakujem teda menovite Milanovi Vidlákovič, zakladateľovi spomínaného časopisu Šifra. Majte sa pekne, do počutia. Ja děkuji za pozvání a přeji všem dobrou noc. Tak, ešte raz dobrú noc aj vám. No a dobrú noc v tejto chvíli aj vám, vážení poslucháči, práve v tejto chvíli Boris Koroni. Majte sa pekne. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.